keeping a third of our take, and yet our numbers have swelled. Seems like every week you're getting Radio Lidingö är en närradiostation, men inte vilken som helst. Med egna intressanta program, allt från samhällsinformation, kultur och musik, veckans alla dagar och med en unik musikblandning glädjer vi många lyssnare som inte hittar sin musik någon annanstans. Och vill du stödja vår ideella verksamhet så vi kan fortsätta bjuda på bra programunderhållning är plusgirot 111 222-6. Tack för att du lyssnar till Radio Lidingö på FM 97,8. Plusgirot är 111 222-6. Inte dansar jag fast det passar inte alls i nystens attityd i valsen är man pryd Men i polkan går i nord som i syd Ut i dur, går i ur, går i skur I kultur har en frisk och fredig fart Åh, vad det är underbart Att vara naken, dansa polka Hoppsan, så se upp i sängarna Hoppsan, så se upp i svängarna Polkan går på gröna ängarna Polkan är nu distens musik Åh, så skönt att utan kläderna Långt från hala dansgolvsbräderna Dansa få i sommar växel Hej! Söndeglädjen bland nudisterna Luft och sol utplånar bristerna Ifrån gässa ner till vristerna Att vara naken gör ditt sinne rent Reafad, reafad, reafad, rallala <laughs> Reafad, reafad, reafad, rallala Och hoppsan sa lite dragspel stängarna Polkan går på gröna ängarna Polkan är nudistens musik Åh, så skönt att utan kläderna Långt från hala dansgolvsbräderna Dansa få i sommarkväll Är polkan naturell Naturell, naturell Åh, vad polkan gör mig sen Hej! är glädje bland nudisterna Luft och sol utplånar bristerna Ifrån gässa ner till vristerna Att vara naken gör ditt sinne ret via, ma andranno Then Little John got serious. Well, I'm better known. They were right. He strayed from the flock. He was an apostate. Look at him. He should be out saving souls, not body stories. Oh, actually, he just remembered one about the farmer's daughter. He thought it was a Viking story. Ah, look, he was doing it again. Nu blir det direktsändning från Långshyttan med Gunnar Andersson och programmet heter Sverigekanalen Direkt. Nu blir det direktsändning från Långshyttan med Gunnar Andersson och programmet heter Sverigekanalen Direkt. Nu blir det direktsändning från Långshyttan med Gunnar Andersson och programmet heter Sverigekanalen Direkt. Nu blir det direktsändning från Långshyttan med Gunnar Andersson och programmet heter Sverigekanalen Direkt. svenska gator lurar ständigt faran Du kan aldrig veta vad som dyker upp härnäst Rör dig ej med främlingar, vi kan alltid hitta dig Håll dig till ditt eget folk, det är alltid bäst Vi manar till kamp, till kamp, till kamp, till kamp För Sverige, vårt fosterland Till kamp, till kamp, till kamp, till kamp För Sverige, Sverige vakna det tidevarv som är nu kan inte bjuda mycket. Det mesta är av ondo, sinnessjukt och fel. Vi bryr oss ej om nuet, vi kämpar för mål då nationen vaknar åter stark och helt Manar till kamp, till kamp, till kamp, till kamp För Sverige, vårt fosterland Till kamp, till kamp, till kamp, till kamp För Sverige, Sverige vakna Medias hyenor försöker få oss knäckta Lögnen biter inte, till sist så segrar vi ni som har förtalats skall inte vara så säkra förrän ni kan ana skall det förändring bli. Mana till kamp, till kamp, till kamp, till kamp. för Sverige, vårt fosterland. Till kamp, till kamp, till kamp, till kamp. för Sverige. Sverige vakna till kamp, till kamp, till kamp, till kamp. För Sverige vårt fosterland. Till kamp, till kamp, till kamp, till kamp. För Sverige. Sverige vakna nu. One, two, three. strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, Do you come from a land down under? Oh, podcast.com. vi värmde upp eh, lite musik och så. Vi har en eh, koppling här mellan eh, mixen och eller eh, studiemixen direkt in till eh, mikrofoningången här. På HP 655. Och eh, vi är alltså tillbaka med direktradion från min HP 655. Det var en netadapter som gick sönder förut så att Eh, en liten minimixer får ingen ström. Men till slut kom jag på en eh, koppling här eh, från en studiemixer rakt in i mikrofoningången och så. Så att sen är måndag så är vi tillbaka här. Och referensinspelning också. 23 november 2020. Och av en ren slump så har jag kollat upp en sak här. Och eh, dessvärre så blir det så att eh, min eh, internetleverantör heter A3. Eh, planerade upp av städerna. är det november? Om jag minns vilka stadsnät, kommunala bolag och sta, stadsnät och stads. Det var eventuellt på stadsnät 24 eh, till 06. Vi använder ju då eh, uppkoppling här på Hedemora stadsnäten. Och Sitius, det kan betyda att det blir avbrott och att man måste starta om utrustningen. Ibland har jag legat och sovit och sånt och kollat upp. Har det varit eh, avbrott någon natt? Men det har inte påverkat. Men ibland kan det faktiskt bli så att det har blivit avbrott. Vilket skulle kunna innebära att våra kanaler kommer att gå ner. Eh, om det blir avbrott på uppkopplingen här. Men det kan jag säga för det kan man först, det kan jag inte påverka. Blir det, blir avbrott snett så kan jag inte påverka det alls. Då blir det våra eh, kanaler. Har en helt ny mobil här också under 1000 från Netonet. Eh, Motorola Moto. Och reklamen sa att batteriet är starkt på 1000 eh, milliampere. Så när man är ute så, promenad och löptur och eh, man ska gå till Ica och handla och så, så ut och promenera rent, rent ut och så, eh, en sväng. Så behöver man inte vara orolig oro, oro, rädd, rädd för batteriet ska krångla. För det är mycket starkt batteri. Och eh, Långsby runt var minst tre timmar och batteriet är 98. Den gamla mobilen är avstängd för den krånglar ju med eh, glapp i problem med batteriet. Den Motorola-bilen används ju bara då eh, eventuellt, eh, men endast eh, inne, inte ute alltså. Jag ska tyvärr besöka Hedemora här. Det har varit ett antal gånger. Det är inte färdigt, det är november och december kvar. Och... eftersom det är kallt ute så kan jag inte sitta där nere och vänta i eh, typ en, eh, ja, 3 timmar och 40 minuter helt enkelt på bussarna eh, tillbaka till Långshyttan. Det finns inga bussar helt enkelt där under lågtrafik. Det är en... Och jag kan inte heller gå omkring i timmar i Hedemora och tillbaka och vänta på bussarna för då kan jag bli svårt sjuk. Jag hittar ett nummer här, nämligen till eh, Sverige. Tack! Eh, tillbaka till Långshyttan. Och jag tror jag kollat upp att det ska kosta ja, drygt 500 kronor ska det faktiskt kosta att åka 22 där, 2,2. Hedemora Långshyttan och jag eh, har ett nytt kort där så att jag vill komma hem. Jag ska betala fakturorna också som kommer nu halva summan med nytt kreditkort. Eh, november och december. Men om man åker taxi hem så blir det fortare för annars är jag borta långt över fem timmar tyvärr. Och det, orsaken är att det finns inga bussförbindelser. Det är landsbygdsbussar och enligt Arla-trafik så är det väldigt få som reser på dagtid. Så bussen 10.45 tror jag det är. Uh, sen är det bussar, två stycken. 14.25, en eh, extra buss för skolungdomar så att det är lucka där. Jag tror det är 11.45, 12.45, 13.45. Det är ju <clears throat> tre timmar där. Ehm, ja, det är alltså tre timmar och 40 minuter mellan bussavgångarna. På sommaren kan jag stå ut för då är det inte så kallt. Men nu är det kallt ute och så så att jag vill komma hem. Eh, det är taxi hem där på uh, eh, 24 och så. Det är väl december där. Sverige Taxi, <clears throat> det är så här, Sverige Taxi heter det de här eh, taxistationerna har gått över till Sverige Taxi. Och jag tror man hamnar i växel också <clears throat> i um, Borlänge. Helt ny mobil också och för första gången också var det röstinspelning där. Den här uh, voice recording. Tyvärr så är det lite fel, det står nämligen på engelska här. Uh, I själva mobilen då. Uh, och ja nytt Google Drive-konto och så. Jag har fått ner en hel del appar och så. Eh, mycket bra mobil, mycket, mycket starkt eh, batteri och så. Och så, så att jag har fått ordning på den. Den gamla har ju problem och så med glappkontakt till laddkabel och framförallt till batteriet också i dåligt skick. Det håller alltså inte alls speciellt länge. Jag tror det håller ungefär ja, två timmar kanske och så. Två och en halv och sen eh, kommer den att stängas av till slut. Eh, så att eh, det går inte vet du. Då kan jag knappt gå ut, då måste jag snabbt eh, hem och ladda batteriet och så. Så att den här mobilen behöver jag. På grund av tekniska problem så är vi tillbaks efter ett uppehåll här på HP655. Jag fick vänta länge här, till slut kom ut i alla fall och rensa bort lite skep här, tömde sopor, rensa bort lite skep och Lite isfläckar och så i och för sig på morgonen här. Lite frost och is. Eh, ganska mörkt och så, man får gå försiktigt här. Men jag har inte halkat omkull eller så. Eh, och det var ganska dött. Rent allmänt, men långspinn runt eh, faktiskt blev det. Med min privata röstpodd. När jag pratar i mobilens mikrofoner. Jag vet att det hörs också. Det är helt ny mobil och nya appar och så gick bra att dela också med Google Drive. Har ett nytt konto där. Kan tipsa också om mega.nz, mega.nz, gratiskonto 50 GB lagring. Stort eh, utrymme också för lagring i mobilen och det är 19 GB kvar. 19 GB kvar i lagringen. Eh, inga simkort och eh, hemma kör jag wifi. Batteriet sjönk på drygt tre timmar från 100 till 98. Och eh, till och från är mobil2.radiostream123.com i strömställning. Med någon slinga och sånt. Jag kan prata i mikrofon men jag orkar inte, hinner inte. Men detta gäller endast till och från vissa tider. Jag upprepar alltså mobil 2 radioslim 123.com mobil 2 radioslim123.com Långsby runt där och en, eh, lite uppehåll, lite rast, en balan. Det kom två byggubbar också med gå, gåstavar där som tog sig runt eh, på något sätt. Sen mötte jag dem för andra gången. Har inte sett några rådjur och så. och bitande kyla och ganska så hårda vindar. Eh, många som besöker vårdcentralen där, dock inte jag. Peppar peppar. Mötte en eh, invandrarpappa med barnvagn och en liten eh, mm, arabisk liten flicka. Med mössa på huvudet och ganska så söt faktiskt där. Uh, ja, en liten, en liten flicka. Man fick se upp för isfläckar och annat. Eh, dessvärre så kommer det väder över här eh, och det börjar nämligen att eh, snöa. Faktiskt eh, han nästan hem i alla fall och det blev värre men sen eh, drog det tydligen vidare. Jag tror solen också tittade fram delvis sen. Det var stannade väl på väg ner. Ja, det är inte lätt att se genom väggarna här. Mobil 2. radiostream 123.com kan du lyssna på nu. Med oftast en, eh, ja, en musikslinga helt enkelt där och inspelningen sker från MR Recorder. Nu har jag inte fått in så många kanaler ännu i MR Recorder på den nya mobilen här. Men det kommer att komma med tiden fler. Det är ju så att de här protokollen är väldigt krångliga. Och eh, jag tror jag har en direktström här från Radio Lidingö. Direktström. Eh, He's in the queue, take it coolly and easy. Charlie got a buffet that he fade away. Behave and be decent. Och eh, allmänt dött. Jag har sett lite hästar också så. Tuppar och höns. Det doftar och så dyngstackar från hästar och så. Eh, det finns även kossor och annat. I Långsben med dem inne i sin lada. Men doften av dyngstacken kändes. Det var lite fläckvis iska på Långsbyvägen men dock inte någon större fara. Pappa och mamma häst och lilla fölet också i Sandbacka. I sin lilla hage där gamla slitna lador som saknar glasrutor och så. Eh, sjaskigt och så men eh, man får se lite hästar och så. Inga rådjur men eh, eh ja, hästar och tuppar och höns och så. Eh, ja. Eh, inga katter och så. Men livet går sin lugna gång i byarna. Solen kom ju faktiskt fram men sen kom det ett oväder också som eh, lite lätt snöfall typ och drog vidare. har vi sett några enstaka människor men det är ganska få. Här finns det också ödehus faktiskt som eh, helt, eh, ja det är ingen som bor där och det är fullt med sopor och skräp, eh, skräphögar. Jag kanske sa att det var den 23 november. 23 november alltså 2020. Och en direktkoppling från studiemixen med lite ned, lätt nätbrum. Men det får jag icke bort. Så det får vi faktiskt uh, uh, vänja oss med. Mobil 2.radiostim123.com är igång med en uh, musikslinga. Så här låter det just nu på radio, radio Lidingö. Jag brukar ju som normalt sett duscha först. Kolla boxen här och annonsbladet. Det var en liten flicka där som bara var söt. Eh, som hette Elvi tror jag. En liten brunett som fyllde sex år. Ja, småflickorna är söta verkligen där och så. Sen har jag för mig jag läste om en eh, man från eh, Göteborg som var i Dalarna. Träffade en vacker dalkulla. Blev kvar här. Och han driver verksamhet i någonting som heter Guss, Gussarvshyttan. Eh, som jag tror ligger söder om Hedemora. Gussarvshyttan heter det. Och eh, idag blir det alltså ingen duschning först utan jag åt pyttipanna. Sen har jag legat och vilat i sängen och tagit en ganska så snabb dusch också. Tar ju tid att torka det här långa gråhåriga heavy metal-håret. Allmänt dött och så här. Eh, i kylan. Kalla, kalla vindar. Normalt sett ska vi ha direktradion här måndag, tisdag, onsdag. Och det kan bli avbrott också på uppkoppling här i natt. 24 november klockan 24 till 06. Ett planerat underhållsarbete enligt eh, min internetleverantör A3. Och det här gäller eventuellt kan det bli avbrott på Ludvika stadsnät, eh, Avesta stadsnät, Hedemora stadsnät och Seters stadsnät. Man uppmanas att starta om eh, sina arter. Men det kan jag inte veta i förväg om det är brott eller inte. Man liksom kollar de här serverna att de strömmar. Men det kan jag inte göra på natten för att ligga och sova. så att eh, vi får återkomma om det blir några problem eh, efteråt. Den här gången var det inte Citius då. Jag vet inte liksom om det var Citius. Har fiber här från, fiber från Stockholm men Tyvärr måste man ibland göra eh, tekniska underhåll av de här systemen och så. Byta ut switchar och något. För att få en säkrare internetattack. Det kanske finns utrustning som krånglar som det måste bytas ut och så. Och då sker det på natten faktiskt. Men det kan innebära störningar och tillfälliga avbrott på internetuppkopplingen här på ett antal stadsnät i Dalarna kunde man se på a3.se som ju hette uh, eh, Altele från början. Men det var ju tre internet, eller tre företag i Norrland som gick ihop och blev A3. Måndag har vi och troligtvis blir dragspel på radio, radiohaninge.se. Vi kan dock utgå på grund av kommunalfullmäktige möte men jag tror det blir dragspel idag på radiohaninge.se men ni också ser en direktadress för era mediaspelare. Ibland kan det bli fel men jag försöker spela in det här programmet på måndagarna 16 till 18 Eftersom det är så lite ovanligt program att man spelar dragspel. Det får man ju inte höra på Sveriges Radio minsann. Nej, När eh, hörde ni dragspel senast på Sveriges eh, Radio? Har en del appar och så. SVT Nyheter, SVT Play, Sveriges Radio Play, Fria Tider och så. Googles eh, nyheter och så. Eh, Skype har jag där också. Twitter-appen men Gab-appen fanns inte faktiskt där. Jag sökte på GAB. Eh, men den finns inte. Den, eh, den finns i min gamla mobil. Men på Google Play-butiken där så sökte jag på GAB, gab.com eh, snedstreck Sverigekanalen. Men någon, eh, någon GAB-app, den fanns inte faktiskt. Mycket märkligt. Verkar som de har tagit bort GAB-appen där. Jaha. Så ett skiftande väder och sånt. Men det här eh, snöfallet eh, upphörde väl sen och drog vidare och solen kanske tittar fram. Jag tror jag. Men den går snart eh, på väg ner här med mörkt. Ja, det är väl snart mörkt och så. Det tänds lamporna faktiskt va. Ja, jag förstår varför jag inte ser en lampa där borta utanför för att jag har dragit ner persiennerna här. Eftersom det har lite sol och så. Så att det är nog tänt sedan länge. Om inte gatlamporna är trasiga. Ofta är det stolpar som lutar åt olika håll och så. Eh, skrepigt och ödehus. Vi har cirka 26 tomma, mörka, lediga lägenheter här i Långshyttan har jag undersökt sedan en tid tillbaka. Hedemora bostäder, det kommunala bostadsbolaget, redovisar ju bara en del av dessa. De redovisar inte alla 26. Genom, eh, med, genom, att se med egna ögon att de är mörka, tomma, lediga och genom att räkna eh, de tomma boxarna. De här fastighetsboxar som vi har i trapphusen eller ute på väggarna. Så fick jag fram summan 26 mörka Tomma lediga lägenheter i Långshyttan för Hedemora bostäder som har rivit. Eh, man hade rivit 137 lägenheter här. i Långshyttan. Det är mycket det. Under en sjuårsperiod. Sen får jag också lägga till också ett hus här på sex på vägen som också revs för det var slitet där. Så vi är tillbaka härifrån denna sändningsdator HP655. Som inte är portabel utan stationär faktiskt. Den flyttar sig inte iväg. Och där uppkopplingen till nätverket sker med wifi. Från en Andersson-router med dubbla antenner. Vi klarade upp. Sikten var bra. Långsbyvägen hade lite problem med eh, is... Eh, ishalkor där i kanter och så, men det var inte så farligt. Jag kunde hålla koll på trafiken och gå ut mer i mitten på vägen och så. Där det låg eh, torkad eh, frysen hästskit, sen, gammalt. Men eh, doften av hästskit och koskit och hönsskit och så, det får man ju stå ut med när man är ute på landsbygden eh, i Långsbyn minsann. Där man ser bort till byn Västerbyn som ligger en fem eh, kilometer bort ut med sjön. Lång, långt där borta. Så att framförallt har den här mobilen ett mycket, mycket starkt batteri på 3000 mAh. Och den hittade jag på NetOnNet för strax under 1000 kronor. Sen fanns det några få där som låg strax över 1000 och sen gick det upp. Eh, betydligt där, 22 000 fanns det för också. Smart mobiler. Men det går att hitta smartmobiler strax under och strax över 1000 kronor. Och alla har ju inte råd att köpa de här riktigt dyra. Nu pratar vi om smartmobiler alltså, inte vanliga så här eh, enkla. Småbarnen har ju ofta en sån här som man har ställt in på. Eh, det står mamma och pappa så trycker ungen så ringer de upp mamma och pappa. nej, jag såg väldigt få människor och sen kom det också en bilist här som körde galet fort idag. Eh, på Tyringsbovägen och på vägen och så. Det gick lite väl fort, det var långt över gällande hastighetsbestämmelser men eh, de är medvetna om att det finns inga poliser här och så. Eh, ytterst sällan som det dyker upp någon eh, polisradiobil, eh, som den kallas. Mirakel. Så att eh, det går ju att dra på här och så utan att det blir något böter på det. Det kanske blir en fartkamera också i Långshyttan senare här. Det är på väg upp här på Länsvägen fler fartkameror. Det passerar cirka 2000 fordon per dygn. Jag såg en tom timmerbil också här. Länsväg 270. Den åkte Hinshyttevägen upp norrut och ska upp någonstans. Som vanligt norr om Långshyttan och lasta timmer och eller björkmassa. Granarna, granarna grotflis och skickas till Västerås värmeverk men de lastas i stora metallbehållare. De kan man inte lasta på timmerbilar för då sticker alla grenar utanför och så. Eh, oklart var, men jag skulle alltså lasta timmer till eh, någonstans här. Eh, ja, norr om Långshyttan helt enkelt. Vilket man också har gjort. Man har gallrat här ut med Kempaberget, Kempabergsvägen och Flyttjesjövägen tidigare. Men där hade man hämtat upp stora mängder timmer inte varit här på länge. Varma sköna kängor här från eh, Sportringen Hedemora. Åsgatan 7 och 6. Köptes i höstas. Trevlig personal. Rea 600 kronor. Ordinarie pris strax under 1000. Rhapsody. Mycket bra. Håller och varma sköna. Tillverkade som vanligt i Kina ja, Made in eh, China. As usual. Företaget heter så det är väldigt bra sköna kängor, storlek 46. Bitande kyla här. Eftersom jag har svårt för kaffe där så blir det mest tekoppar och så med lite mjölk i hett te. Kaffe verkar inte alls fungera. Och som vanligt tog jag också ett dalägg i morse och så och lite knäckebrödsskivor också har gått bra idag med eh, Svennes kaviar. Det finns ju kaviar att köpa i olika eh, märken och eh, prisklasser. På fyran ser jag mäklerskan eh, brunett där och två damer som jag tror är mamma och dotter. Ja, det var det ja. De bodde ihop. Jag tror de var lesbiska men när jag grubblade lite mer så tänkte jag det måste vara en mamma det där med sin dotter. Eh, pappan kanske, kanske är skild och eh, mamman bor med sin dotter eh, eller ska köpa hus eller så. Ja. På fyran där och så. Här verkar mest folk se sura ut, de blänger och stirrar och så man kommer tycker jag. Sura gubbar och gamla tanter som blänger och stirrar och så. Det är väl pandemin och så. Folk har ju lärt sig att hålla avstånd och eh, inte komma för nära andra människor. Då. De kanske tror att jag har eh, pandemin och är smittad och så, men det har jag absolut inte. är Lite förkyld bara. Ja, faktiskt. Eftermiddagen den 23 november. Det är mörkt nu och det är, ja, det är mörkt helt enkelt och eh, senare idag under eftermiddagen så eh, ska vi ja, försöka bena ut liksom, reflexer. Hur bra är det? Hur duktiga är vi på det? Och, ja, reflexer ska vi prata om senare, men nu ska vi... Ganska trångt på Ica där. De har byggt om och så. Nya eh, hyllor och kyl och frysdiskar och så, fräscht. just för de här reflexerna är det förbannat trångt det eh, knappt kommer förbi de här reflexerna. Det så litet utrymme. Men den nya mobilen verkar funka utmärkt och tills vidare så är den gamla avstängd. Det är mest krångel och så med glapp eh, i, ladd, glapp, glapp i laddkabeln och problem med batteriet. Men den tekniskt kan jag ha två mobiler igång här. Eh, dubbla på samma wifi-signal faktiskt. Vilket jag inte trodde var möjligt, men det går faktiskt att ha två mobiler som får samma wifi-signal. Deling router. Som jag för många år sedan fick av Kim Blomqvist som avled 2019 och eh, ja. Det är helt eh, märkligt men det var faktiskt så att han dog, dog eh, den här Kim Blomqvist 2019. Han begravdes i Emmaboda, eh, Nybro. Han var, bo, han, han var bosatt i Emmaboda på slutet men han eh, var ju född och uppvuxen i Nybro så han vilar där i skogsvila minsann och vi beklagar hans bortgång men vi kan dessvärre inte veta orsaken till att han avled. Det kan vara en trafikolycka och så som gjorde det. Eh, sjukdom eh, så eh, kan det också vara. Ingen aning. Reklam för Mix Megapol här. Men den dyngan kan jag inte lyssna på, det går inte. Och P3 går inte att lyssna på, den är förstörd av massa. Eh, ja. Jag vet inte vad riktigt de hörs på P3. Det låter inte klokt. Det låter som några psykopater som är runt från ett dårhus. Eh, eh, apor som rapar och så. Det kan jag inte lyssna på. Nej. Ireland, Ireland. Jag har faktiskt ett minne av när internet var helt nytt för mig. Det kan ha varit antingen 96 eller 97. Med en slags uppkoppling som var usel. Med ett mycket litet modem. Eh, eventuellt Flashback, man fick ringa upp någon server där. Eller ja, telefonmodem typ som fick uppkoppling där på eh, via modempooler heter det. På Flashback tror jag det var, typ. Eh, ja en förskräcklig massa nummer och rim, minns jag. En stämma, stråken klämma och glada den ska bli vår hedersgäst. Vi ska hotta hela långa natten och snudda stjärnorna som glimmar upp i skyn. Men en av de absolut första radiostationerna som jag liksom kunde höra på dator. Kanske via Screamer Radio. Ett gammalt program som inte uppdateras, men det går att lägga till URL där. Det var nämligen en station som hette Live Island Duck Come. Alltså liveisland.com. Så det var nästan den första sån här internetstationen som jag hörde. På dator. Från Sleipninggatan i Vallsta, Märsta, Sigtuna kommun. Liveisland.com. Och det här var alltså slutet på 90-talet. För jag kom ut på internet ungefär 96 eller 97. Och man har hört en del speciell irländsk folkmusik där med tanke på den här låten vi hörde på. Slingan som går på Radio Lidingö. En direktadress där som man... Sån här direktserveradress. Det har inte funkat på flera år men det funkar bara på vissa spelare och vissa funkar inte alls. Radio Lidingös slinga. Skruva sprängen på den bruna fela, höj så armen till en liderlig attack. Se hur Tragler styr Gefyr, gefyr Nu dansar tråkigheten naken utan frack Glöm bort din ånger Hör som... Ban Bananer kan fungera som mellanmål och så. Rent allmänt och så. Eh, på morgonen får jag i mig ett alägg och så. Lite koppar te och lite rostat bröd med kaviar och någon banan och så. Det kan man ha i sängen på natten och så. Men just nu i alla fall den här gamla mobilen avstängd. Men det går att ha dubbla och så. Men det blir mycket. TV-skärmar och dataskärmar och två mobiler och så. så att, eh, <laughs> ja. Man får vara försiktig också med kylda drycker. Häromdagen såg jag en glassbil och började frysa försiktigt. <laughs> De skulle leverera glass till ICA. Rensade bort lite skräp här och ett kvitto där från ICA Mathyttan som de kallas i Långshyttan här och faktum är att det var ett kvitto på 14 kronor. Det var vatten stod det. Mango. 14 kronor. Det var 12 plus 2 i pant. Ja, ja. Vattenmango. Det verkar dött också på Maranatahuset där. Det var ett äldreboende som lades ner här och eh, man byggde ett nytt. Granen här vid Björkallén 93. Och vad jag förstår så är det delvis ett äldreboende där. Det vill säga inte hela eh, fastigheten. Det eh, är vanliga lägenheter också, men en del av det är äldreboende. Personal där och det ersatte det gamla på Solhamnsvägen som de kunde läggas ner. De hade byggts upp på 20-30-talet. Det var till salu för 2,9 miljoner kronor och var asylboende här under ett halvår mellan 2016 och 2017. Sen gick bussarna norrut och de försvann. Det har ju framgått här av Maranatarörelsens hemsida faktiskt att för Radio Maranata har ju hörts på Stockholms närråde nu sedan typ väl i början på 80-talet. Tillsammans, med den här bögradion då, Stockholm Gay Radio, och sänt i många år. Att de hade ju då eh, arrendeavtal typ med Stockholms stad i många år. Maranata i Stockholm där med sin missionsverksamhet. Det var en gammal skola i Bromma eh, väl i Bällsta. Bällstaskolan var nedlagd. Faktiskt. Bällstaskolan var nedlagd. Och under många år så hyrde då helt enkelt Maranatarörelsen den gamla nedlagda skolan, Bällstaskolan av Stockholms stad. Men sen så sa Stockholms stad upp eh, avtalet där. Så att det var väl helt enkelt... Eh, eh, ja, jag tror det var nu i våras typ. Eller under sommaren här som Maranatarörelsen flyttade in på Solhems egen. Där också ingår en gammal sliten äldre tjänstevilla. För detta tjänstevilla för den vårdpersonal som fanns där från början. Det finns också en villa till höger som är öde där men det, den tillhör inte. Men skogen bakom tillhör och de här fälten eh, hästhagar och en park har det varit också tidigare för äldre. Och där våran vårdcentral ligger var det från början en sjukstuga. Men eh, sjukstugan är ju borta. Den här vårdcentralen genererar en hel del trafik också på en del av själva Solhemsvägen. Mycket vacker flicka på fyran här, dotter. Eh, med sin mamma. Mamman är blond och dottern är brunett. Eh, men det kanske är färgat hår. Eh, så att, ja. Mamman och dottern bor ihop. Man kanske misstänker att pappan inte finns. Det kan, kanske har varit skilsmässa. Så mamman bor ihop med sin dotter. vi ska ta och lyssna på om det är någonting på Röde Haninge också här faktiskt. Om det blir någon sån eh, dra dragspelsprogram klockan 16 här. Vilket jag misstänker att det blir. Radio Haninge direkt. Radiohaninge.se Radiohaninge.se Måndagar 16 till 18. Speldrag, speldrag. Men det blir tvärtom. Dragspel. Det kan utgå på grund av kommunalfullmäktigemöte. Men idag tror jag faktiskt att det blir ett dragspelsprogram med två lustiga gubbar. Måndagar 16 till 18 radiohaninge.se Om ni diggar dragspel förvisso. Inte det? Nej. Ibland blir det missar och så, men den här gången ska jag ta och spela in det via BLC Media, BLC Media Play C-datorn. Nej, utsjöng man om... Eh, ja. Jag tyckte de sjöng om uh, julen faktiskt. Det var hemskt. Nej, det kan man inte sjunga om redan. Tablån för direktraden är dagenstider.chatango.com med ett T. Dagens eh, tider.chatango.com Jag tycker inga rådjur och så, man brukar se det, men inte idag. I långspinn runt. Cirka fyra kilometer eller mer och eh, ja, eh, det känns i kroppen så men det behövdes. Ishalkan var inte så farlig. Det var bara vissa ställen men det gick bra ändå. Till slut tittade solen fram men det kom ett oväder här och det blev ett lättare snöfall som drabbade Långshyttan och så under en period. Men jag tror det sprack på upp med sol sen igen efteråt det. Och det blev absolut ingenting på själva marken. Utan det är till stor del barmark. Men man får vara lite försiktig här för isfläckar och annat. Och eh, bitande kyla. Idag måndagen den 23 november 2020. Eh, och eh, ja, det är mörkt helt enkelt igen här som vanligt. Dagsljuset har upphört och mörkret har sänkt sig igen. Över Långsuttan, byarna. Över Dalarna. Ja, över vårt avlånga land. Som svear och goter enade till Svitjod faktiskt där, efter många strider. Förr hade landskapen egna kungar faktiskt. Och de som byggde upp vårt land var inte turkar. De byggde inte upp vårt land. Eh, asiater byggde inte upp vårt land. Latinamerikaner byggde inte upp vårt land. Afrikaner byggde inte heller upp vårt land. Det var två folkstammar i huvudsak som enade ett rike. Svear och götar. Även kallade goter. Alltså gotiska folkslag. Och eh, ur, eh, svenskarna är alltså ett bland germanskt folkslag. Vi är alltså bland germaner faktiskt. Och våra förfäder enade riket som hette då Svitjod från början. Nordväst 4 meter i sekunden. Vi gjorde inte färdig med sjörapporten än. SMHI. SMHI. Alla kommuner ska bli skyldiga att bedriva uppsökande verksamhet och direkt skriva in barn som behöver gå i förskolan för att få bättre svenska. Dessutom ska det bli obligatorisk förskola. De här dryckerna jag tar in de är mycket nyttiga men eh, man får vara försiktig med kalla kylda drycker för lilla Maggen här. De får stå framme så att det blir rumstemperatur. Vi strömmar och streamar med hjälp av Batchstream nummer 1 och 2. Dessvärre av tekniska skäl så kan jag inte använda Batchstream alls på C-datorn. Det kunde jag för många år sedan men det är omöjligt. Av okänd anledning så vägrar Batchstream helt enkelt att låta sig installeras. Eh, det står att det var fel i kommunikations... Eh, ja Eh, ja, det är så att det är något fel helt enkelt och programmet kan bara avslutas där så att det går inte att använda. Men eh, jag sänkte ner en regel också i elkost där så att det blir lite lägre nivå på stereomixen och det verkar vara en jämn eh, ström på våra direktkanaler på C-datorn. Men det finns en liten risk för avbrott i natt. Tyvärr 24 till 06 här enligt min internetleverantör ska det ske tekniskt underhåll här på stadsnäten. Väl i Ludvika, Avesta, Hedemora och Sätet tror jag Och det kan innebära att det blir avbrott. Vi kan inte påverka och eh, då ligger jag i sängen och sover så att då eh, vet jag inte vad som händer men eh, det är sånt som tyvärr måste skötas om för att det ska förbättras. De byter ut switchar och annat. Underhållsarbetena läggs ut på natten. Heter Sara Öberg. Det var tydligen Sara Öberg som skötte Ekot. TV har ju också tjock-TV utan ljud. Och TVn köpte jag i CT Sickebo. Först hade jag lite mini-TV efter min pappa men det var svartvitt och pytteliten bild så att jag var tvungen att ha en riktig TV-apparat. Men eh, den åkte självklart ner till Märsta sen men eh, faktum är att ljudet har tyvärr eh, upphört så att säga. Eh, tekniskt fel men jag kan åtminstone se på tvn och jag har inga pengar och så. så att det, får, det får faktiskt vara med det, det som är. För det kostar alldeles för mycket att köpa en ny och så. Den här plattskärmsväl tv apparat Så att det får duga gammal tjock-tv där från eh, kanske... Eh, kanske från... Eh, ja, det är svårt att veta faktiskt. Det var 2001, 2002 kanske. Så att det är gammal. Det är ju ja, det är nästan 20 år gammal och så. Mm. Inget ljud, men jag kan se i alla fall. Ja. Tack så mycket. Ja, ni lanserade då den här satsningen på att bli kvitt koldioxidutsläppen vid framställning av stål. Elproducerad vätgas ska ersätta kolet i när man förädlar järnmalmen till stål. Kan du beskriva lite mer hur det där ska gå till? Ja, det är ju två delar i våran väg mot att bli eh, koldioxidfri, fossilfri. Den ena är ju i våran eh, primärproduktion, alltså eh, våra gruvor och våra förädlingsverk som vi ska ställa om till eh, mer digital, autonom och elektrisk drift. Den andra biten det är ju att den stora klimatpåverkan eh, sker ju genom våra malm. Alltså att eh, göra järn och järnmalm. Och det är våra planer då att ersätta kol som idag är medel för att göra den här transformeringen med vätgas. Mm. Och hur stor klimatvinst skulle det innebära om ni, om ni når ända fram så långt som ni har tänkt er? Ja, det är ju, det är ju, den är ju stor. Det är förmodligen den största påverkan vi kan göra i Sverige. Totalt sett så i våra produkter idag så, så eh, släpper vi ut ungefär 35 miljoner ton koldioxid för att göra järn och det, och det motsvarar ungefär två tredjedelar av Sveriges totala utsläpp idag. Eller så om vi skulle parkera hela Sveriges fordonsflotta gånger tre. Så att det är en väldigt stor klimatpåverkan. Men att ersätta då eh, kolet i den här eh, förädlingsprocessen med vätgas, det kräver väldigt mycket el och det måste väl vara grön el om det ska bli klimatsmart. Så varifrån ska den här elen komma? Ja men så är det. Det är nyckeln till den här omställningen, eller en av nycklarna. Grunden är givetvis att vi har malm i våra gruvor och eh, har någonting att förädla. Steg två det är ju att få tillräckligt med el för att producera vätgas. Och eh, med den effektivitet vätgasproduktion har idag så behöver vi i storleksordningen 55 terawattimmar, vilket ju är jättelika mängder. Alltså, varifrån ska den komma då? Ja, det är ju så att eh, det måste till stor del nyanläggas. Så vad vi kalkylerar med det är ju anläggande av eh, förnyelsebar el, framför allt eh, vindkraft. Men det är också en kalkyl, alltså det, ni kan ja. ju inte vara säkra på att man kan bygga ut vindkraften så mycket. Nej, ur teknisk eh, aspekt, ekonomisk aspekt så har vi ju gjort översiktliga kalkyler och det är fullt möjligt att genomföra en sån här utbyggnad både till volym och till en kostnad för el som, som är konkurrenskraftig. Det är klart, en utmaning kommer ju att vara tillstånd och tillståndsprocesser för en sån här utbyggnad. Ja, det, de, de, det går inte så snabbt att få. Nej, alltså det, med, med den processtid eller den process vi har idag så, så är det väldigt svårt. Så en, en viktig bit i vår omställning, eller jag skulle vilja säga i all klimatomställning det är att få effektivare och mer rättssäkra processer. Det är många osäkerhetsfaktorer här låter det som. Ja, men så är det. Det här är ju ett stort industriprojekt som, som löper under 15 till 20 år. Så att... Ja, hur trygg känner du dig med den här händelsekedjan som måste till? Då? Det är ju, anläggandet av, av vindkraft är ju vet vi sedan innan behäftat med, med många hinder och en lång väg dit. Hur trygg är du med att det kommer kunna försörjas bara via vindkraft eller till stor del? Jag är relativt sett trygg på det är en nödvändighet för att vi ska kunna göra en, eh, en eh, minska vårt eh, klimatavtryck och det är en absolut nödvändighet att vi på både nationell och global nivå kan ställa om industrin till att väsentligen minskade ta bort vårt klimatavtryck. Och det är en Ja. Men har, vad har du själv fått för förhandsbesked då när det gäller tillståndsprövning och så vidare? För det kommer ju krävas då, precis, precis som du säger, kommer ju krävas eh, snabba tillstånd i en process som brukar gå långsamt. Ja, ja vi har ju en konstruktiv med, med i princip alla berörda parter och den är konstruktiv. Nästa steg är ju att den måste ju transformeras in i en pragmatisk hantering av processerna för att få dem effektivare. Givetvis utan att eh, göra avkall på eh, miljö och klimatprestanda. Mm, en lång väg att gå där och 400 miljarder räknar ni med att det här ska kosta då under en omställningsperiod på, på 15-20 år. Varifrån ska pengarna komma? Ja, pengarna kommer ju från bolaget. Grunden är ju att vi ska göra en, en konkurrenskraftig och lönsam omställning. Så att i huvudsak är det ju två delar som ska finansiera det här. Det ena det är ju så att säga våran, eh, våran eh, underliggande verksamhet. Den måste vara oerhört effektiv och konkurrenskraftig. Och den andra biten är ju att vi höjer ju förädlingsvärdet eh, rejält genom att gå från eh, från eh, pellets till järnsvamp. Sen kalkylerar vi med en koldioxidfri premie på våra produkter. Men det är också en kalkyl? Det är en kalkyl. För LKAB är ju statligt, det handlar ju delvis om skattepengar det här och det är ju väldigt många om och men här och det krävs att ni har en produkt som verkligen är gångbar på marknaden som ni kan sälja. Eh, det är mycket som ska stämma. Så hur, hur, hur stora är de ekonomiska riskerna skulle du säga? Eh, den ena biten är ju att i grund och botten är det ju inte fråga om skattepengar utan det är möjligen fråga om eh, aktieutdelning till ägaren. Det är ju också så att stora industriprojekt är ju behäftade med ett antal osäkerheter. Och de osäkerheterna måste man ju lösa allt eftersom man kommer in i de här stora industriprojekten. Så om du skulle, som alla som undrar nu, hur ska det här gå? Vad är ditt budskap? Ja, det är att vi kommer att genomföra det. Säger Jan Moström som är LKABs VD ja. och som var med oss direkt här i Studio 1. Tack för att du var med. Ja, men det är cool, som finns med också är Marie-Louise Kristula, klimatkorrespondent på Sveriges Radio. Marie-Louise, mm. du hör ju här mycket fokus på att det är en stor klimatsatsning från Jan Moström när han berättar vad, vad, säger du, hur viktig är den här satsningen ur, om vi tittar på just klimatsynpunkterna? Ja, om det här projektet lyckas då kan det nog bli väldigt betydelsefullt, inte bara för att minska utsläppen i Sverige från en industri som idag faktiskt är landets fjärde största utsläppskälla, utan även internationellt. Alltså det är väldigt svårt att få bort koldioxidutsläpp från den här sortens tung industri som järn och ståltillverkning är eftersom man använder kol i själva industriprocessen. Det har varit svårt liksom att hitta ersättningar till det för att få fram järnet eller järnsvampen som det här handlar om. Då. Men om LKAB nu kan göra samma process utan kol med hjälp av grön vätgas då kan de kanske klara den här, eh, knäcka den här nöten. <clears throat> Och kan man göra det i Sverige så hoppas man förstås kunna exportera det till andra länder. Men det bygger ju på en förväntan om att världen kommer att vilja ställa om bort från fossiltung industri de närmaste åren eh, och att efterfrågan då på den här sortens fossilfri järnsvamp ska öka. Och då utsläppen globalt är kanske 25 procent ungefär nämnde Jan Moström att man Eh, alltså en potential att minska då globalt. Du, du, säger ju också om man lyckas, det är den formuleringen vi hör från mm. de flesta när det handlar om den här satsningen. Alltså hur troligt är det att man får till det här tror du? Alltså det handlar ju om en det bygger på en kraftig utbyggnad av vindkraft skulle jag säga. Vi har ungefär 20 terawattimmar idag. Eh, men den växer ju så det knakar. Inom bara några år förväntar man sig att den, vi ska ha dubbelt så mycket vindkraft. Eh, och vi hörde Jan Moström här tala om 55 terawattimmar som de skulle behöva 20. Och ehm, då vill det ju till att man får bygga ut den där vindkraften förstås. Det är ju det han säger när han talar om kortare. Förstås kommer man att få till den här Eh, vindkraften, då kan man ju säga att allt som man planerar att göra någon gång långt i framtiden, 2045 till exempel, är ju osäkrare klimatvinst än om man ställer om en industri idag eller lägger ner ett kolkraftverk om ett halvår eller något sånt där. Världen i stort försöker ju ställa om till att bli mer klimatsmart i generella ordalag. Om du skulle jämföra det här med andra satsningar som görs både i Sverige och runt om i världen, hur viktig är just den här satsningen? Alltså det är ju många, när det handlar om vätgas så ju, har ju det kommit upp liksom det senaste året som en, en viktig spelare i klimatdebatten skulle jag säga. Eh, och hittills har ju den tekniken ansetts vara alldeles för dyr. Men nu har priset både på el och viss vätgasteknik sjunkit så snabbt så att det här att börja använda vätgas i olika industriprocesser men även kanske till bränslecellsbilar och ännu viktigare för att lagra förnybar energi. Alltså när man, eh, om man har väldigt mycket vindkraft så kan man passa på att producera vätgas då. Så sparar man vätgasen tills det inte blåser och så använder man den då. Det anses liksom som nästan en förutsättning för att man ska kunna ha ett eh, energisystem som bygger väldigt mycket på förnybar energi i framtiden. Och det, ska man, det hörde jag också Jan Mostra säga på presskonferensen att de har också med den här tanken på vätgas som energilager i det här tänket. Så att jag vet inte riktigt om jag kan bedöma hur viktigt det är jämfört med mycket annat, men det är klart, tar de fram en teknik som kan minska utsläppen på hela världens Eh, stålindustri till exempel, då är det ju viktigt. Mm. Men när man säger att det ska vara grön el, vi pratade vindkraft här tidigare, kan det mm. också mm. bli så att det kommer att vara el som används för den här framställningen? Ja, så vätgas kan ju produceras på olika sätt. Eh, om man gör det med en teknik som kallas elektrolys, då klyver man vatten med hjälp av el och, då, och så får man ut då vätgas i ena änden. Och då blir ju den vätgasen bara så grön som den elen är som man använder. Använder man vindkraft eller solkraft då räknar man det som grön vätgas. Men i Frankrike talar man om att använda el från kärnkraft. Eh, man kan också använda el från kolkraft förstås, då blir den mycket mindre grön. Eller man kan omvandla naturgas till vätgas. Eh, och då görs ju gasen fortfarande med fossil energi Okej, vi har haft... Sedan 2011 har vi haft eh, sju stycken vindkraftverk här. Som man ibland kan se. Delvis här från Långshyttan och så bergen. Eh, utanför eh, Garpenberg. Utanför Dormsjö där på, på bergen så är det sju stycken vindkraftverk. Nästa projekt är dalavind.se och Riskebo-projektet lite försenat där men det kommer att bli sju vindkraftverk. Leverera en miljon kilowattimmar till transformatorstationen i Långshyttan vid full drift. Då håller Hermanssons grev på med 3G-maskiner och lite annat. Och drar en mil starkströmskablar. Alltså en mil starkströmskablar. Från eh, Långshyttans transformatorstation. Och de ska exempelvis gå nu Eh, ut med Riskebovägen upp mot Grävlingsberget, eller Grävlingberget, 330 meter över havet och vidare bort mot de platser de här sju vindkraftverken ska byggas. Dalavind.se, Riskebo-projektet. Det kommer inte in i artikeln men för mig var ett företag på Irland som ska bygga själva vindkraftverken som är, eh, ankommer då till Gävle hamn med fartyg, fraktfartyg från Irland i delar. Och sen vidare då från Gävle hamn. på skogsvägar som måste förbättras. Man tillverkar nya skogsvägar, avverkar skog där platserna finns. Det är bra vindförhållanden där uppe på berget. Uh, där det sedan tidigare finns två master också med radio, tele, parabolantenn och så från Telkom Med röda lampor på toppen som syns och man har mätt upp bindar och så med utrustning där så att man har valt ut de platser där det är som optimalast för med vindförhållanden. Så då kom vi upp i 14 vindkraftverk sen när det är klart. 7 plus 7. Men eh, tidigare E.ON i Malmö som har bytt namn. Företaget har bytt namn. E.ON har bytt namn eh, där i Malmö. Eh, det är också ett mycket starkt försenat projekt som kommer att byggas väl sex vindkraftverk eh, utanför Stjärnsund och utanför byn Stigsbo. Eh, nära gränsen mot Gävleborgs län. Från början skulle man ha byggt ett stort antal i, i, i Hofors kommun men kommunen sa nej till detta. Återstår Hedemora kommun och Länsstyrelsen och sånt, Försvarsmakten har sagt ja, det blir sex vindkraftverk också där. Och de har alltså faktiskt börjat räkna här. Eh, jag nämnde 14 sen faktiskt, men det blir ju mer. Vi ska Det är försenat och så, det kommer dröja men inom ett x antal år så har vi då eh, alltså 14 där med Riskebro. Dalavind.se och Riskebroprojektet och 6 eh, till 14 mycket där. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Det blir 20. Och de här risker på projektet ska leverera en miljon kilowattimmar till Långshyttans eh, transformatorstation vid full drift. Det är alltså icke färdigt ännu. Alls. Dalavind.se och Riskebo-projektet. Det var någon slinga där från Radio Lidingö. Och sen serverdess. Som verkar funka återigen efter många år för att förut komma in på någon station i, i äh, Italien som spelar klassisk musik. Äh, ja. Så att eh, jag är tillbaks med direktradion här från HP 605 Normalt sett måndag, tisdag, onsdag och eventuellt torsdagar. Men normalt sett är det måndag, tisdag, onsdag. Eh, mobil 2.radiostream 123. Observera endast vissa tider. Ni får pröva helt enkelt olika tider. Vi hör lite grann från Studio 1. Radiohuset eh, i Stockholm. Men just nu verkar det vara igång i alla fall, hörde jag. Mobil 2.radiostream123.com Mobil 2.radiostream123.com Tablån eh, direktradion i dagens tider.chatango.com Dagens eh, tider.chatango.com formalia och annat intressant, viktig information också. Lyssningslänkar och så för mediaspelare. Och att lyssna via Live Online Radio. Vårt Nordea-konto, telefonnummer och annat viktigt hittar ni också på senastenytt.chatanko.com senastenytt.chatanko.com Håll även koll på dag eh, nyhetermedia.chatango.com Alltså nyhetermedia.chatango.com Senaste nytt.chatango.com och dagenstider.chatango.com Brevlångt.se och eh, tillstånd med ansvarig under Anders Dams. U2 Skinholm, Hedemora, eh, Hofors. Dock 270 inte korsningen vid. Går ju faktiskt mellan Fors. Utan Hedemora. Fem inte exakt men eh, nästan. Det är 0,3 vad jag förstår. Telia börjar bygga ut men det blir väl kanske inte stor. Mobilmast är här uppe Var en stackna sjösamt väl är kommer till inga skyltvisare terrakom, det är nämligen skyddsobjekt då, så att de här masterna finns eh, rad eller Lite lätt förkyld och täppt i näsan och eh, försiktig eh, med röst. Ny mobil och så. Tusen ner. Nämnden och eller. Faktiskt att det var inte så farligt, måste säga. Annars känns ju Långshyttan som en liten sömnig ort dött, dött. Ösligt, ösligt, inte en levande människa ser man men ja. Men jag såg väl enstaka människor så, eh, som rörde på sig. Sedan mega.nz NZ, mega.nz där. Gratis för lagring 50 gigabyte. Eh, eh, mega.nz Mega.nc tar gratis konto 50 GB Mega-appen. Den nya mobilen. Så att, ja. Inte så pjåkigt. Uh, ja strax under 1000, strax över 1000 upp till mot 22 000 om man har mycket pengar. Vi snackar alltså smartmobiler, inte vanliga eh, billiga för några hundralapp. Nu tänkte vi tillbaks med Drex 5. Hamsta har inte koll på Skärm. Jag kanske sa att Får det något? Jag har problem med snön. Det är blåsigt men inte lätt snö fram och ner. Eh, var det mer? Att det kan för vintern upp mellan sjöarna och så. så. Jag tycker vattnet är märkligt nog. De borde ha flyttat. den där. I de skäller om. Vägen 75. Eh, så doktor Fyrke. Ja. Brevlådan också. 201 4 0 2 2 01 43 röstbrevlådan. Där om ni har någonting på hjärtat. Måste vara seriös. Tack för det. Du ringde förut och var oförskämd. Det var kul. Att det ska vara så här. Säg att ni lyssnar låt kanske. Det är farmor som inte lyssnar och så. Är... <laughs> ja. Det är ju minst sagt kyligt här. Vi ska se här. 3-flisen uppe på 22. Petterssonsblogg.se är också flitig här med sina inlägg. Vi ska se här. Pettersson är också flitig på Twitter också. Men där kan jag inte vara överallt. Det går inte. Det framgår här av eh, petterssonsblogg.se Tidningen Hem och Hyra. Den slänger jag till um, soporna här direkt när den kommer så det förbränns upp. Den brinner bra. Uh, men det framgår att Migrationsverket betalar för tomma lägenheter, så det här. Verktis bland annat i bostadsbristen Stockholm. Och uppgiften kommer då eh, från tidningen Hem och Hyra. Där fick jag en liten länk också. Men det går bra att besöka Pettersson. Helt enkelt där. .se. Eh, jag har svårt att se men tidningen eh, förbränns ju bra. Men eh, man kan också besöka hemochhyra.se. Men det är ofta sådana här grannar som bråkar och sånt. Så jag tycker inte om att läsa något sånt. Eh, rätt. Ohyra och kackerlackor och annat som blir <laughs> problem där. Hälften av sexåringarna talar, pratar för dålig svenska här. Eh, det gäller grundskolorna, grundskolorna här. Eh, i, Järvaområdet i Stockholm här pratar svenska för dåligt. Och det kanske helt enkelt beror på att de här med pojk eller eh, sexåringarna inte är svenska barn. Det är helt enkelt invandrarbarn. Nej, det där var ingen nyhet för mig. Alls eh, faktiskt svt.se kommer ifrån. Jag får använda lång skruvmejsel där för att kunna trycka enter för det är så långt avstånd till tangentbordet. Där. Och tyvärr kan jag inte köpa något externt tangentbord med USB för att det ska hämtas på ICA mot legitimation och det har jag icke. Eh, alls faktiskt, så att jag kan inte, jag får eh, leva med detta. Jag har haft någon legitimation på det. Anderssons familj överklagade. De vill att han ska dömas till livstidsfängelse. Sen har vi också jennypiper.blogg.g jennypiper.blogg med ett G. Eh, alltså jennypiper.blogg, observera blogg med ett G, alltså inte 2G. Så hon finns i Skåne där och eventuellt, eh, ja, jag tror hon har en ungersk eh, bakgrund. Jag tror hennes, farf, hennes farfar tror jag det var, som flydde från Ungern så här på efter andra världskriget. Ja, typ, eh, har väl en ungersk bakgrund kanske på vikten där. Och Jenny Piper. Det tror jag det var. Men snart SE. Det var alltså natsol igen. Och eh, faktiskt fem. Ett uppehåll som beror på Eh, direktradion är alltså tillbaka en HP655. För att det blev tekniska problem helt enkelt i studion här. Men har jag direkt kopplat eh, faktiskt från studiemixen till eh, mikrofoningången här. Det kommer in den vägen. Börjas vi har tyvärr ett nätbrum från en gammal studiemixer från 1990, Midsommarkransen där, Alfa Radio. Men eh, nej, för det får jag inte. Så de... En eh, stor eh, Shure-mikrofon här. Ligger tre sådana totalt. De har jag fått för det. Icke av vem, jag har icke köpt dem. Men jag får tacka den personen efter många år, vem det nu var som gav mig dessa mikrofoner. Sen har jag prövat bordsmikrofoner och headset och sånt men det låter inte speciellt bra. Eh, bordsmikrofonen är väldigt svag signal på. Eh, så att mikrofoner har jag i alla fall eh, gott om så att det behövs icke. Idag är måndag den 23 sa jag va? 23 november 2020. Annonsbladet.com kan man också le annons. Det ska då vara lagan som vi underhållsarbete. Tyvärr.se min inställning för avbrott och så. När från sned av setet Man gör ju det för att jag vet inte på de tid utan med vissa tag men oftast sådant. Laga växlar och så. Eh, det minns jag inte. Men spelar på stället måste ske. Eh, och det är som träffar. Det kan vara växlar och krånglar och jag minns när fjärren som håller på växlarna där fick man ju passera stoppsignal i stopp och kontrollera växelläget. Man fick titta exakt faktiskt hur eh, eh, läget på växeln var för att eh, signalen var i stopp och gick icke att få i en signalbild på den. Man fick passera stopp. Man skulle också repetera då faktiskt. Allt spelas in också, de här säkerhetssamtalen. Det var schyssta lurar också på fyran där och lyssna på rockklassiker. 106,7 Stockholm med Ian Howland kanske. Eh, Kloffe kanske. <laughs> Eh, ja. Jag kan tipsa om Kväll med Svegot också. Kanske via Youtube-kanalen eller via svegot.se, webb-tv där. Klockan 20, måndagar klockan 20 eller dagen efter någon gång på spiket.com så kan man hämta ner det som en poddversion i mp3. Det heter Kväll med Svegot på spiket.com. Men det är ju inte först under tisdagen där. Det är ju direktsändning på måndagar. Eh, på Youtube, Svegot. Eller via svegot.se. är det ju och på Dalakanalen arkiv där så har jag kommit ikapp också med arkiv. Röstpodden blev jag också till idag. Idag långspinn, vänta. Jag tar mig in på Twitter och så här? HP655 som är till vänster med en skärm. Eh, Windows 8.1 De startar för dem. Eh, Dala-Gunnar. Ni kan ju skicka sån kontaktlista där. E, er kontaktlista på Skype. Dala-Gunnar. Dala-Gunnar på uh, Skype och Dala-Gutter. Följ där. Jag är inte alls försöker att vara där åtminstone några gånger per vecka. Jag kan icke vara överallt hela tiden faktiskt. Det, det går icke. Eller inte, och inte alls. Sen så. Men höll han sig med halskrage som hittar helt insett i väggen. Den från värmeverket är uppe på en 22 duga. Det här som, som, som kan hända. Kan hända, pögat och där. lugnt för att jag har långspel runt och har inte så mycket krafter kvar och var lite försiktig. Så filer några tusen, över 6000 och pillade på mig dygnet runt för det. Förstår så ligger det oerhörda mängder av mp3 spellist. Jag kan nämna sverken.com på Sverige internet. Dalakveben.sb Dalakvebnoden.se Jag är där, Betani och radio arkivet.se. Och i arkivet till höger kan ni välja arkivet, mer gamla arkiv och så, typ. Och även direktradio också faktiskt där. Snedstreck direktradio på kanalen.webnode.se med att be inbäddade spelare. Och här är någon som lyssnar på en uggla som sitter ihop till själva huset på Twitter. ska vi säga, jag har väl åtminstone några längder. Som Dala och Dala-Gunnar. Den gamla formen att hålla avstängd. Och stora obligat fem där. Göra stor skillnad i. Är Centerpartialen från skola. ingen lottbedömning att läggas på att den skulle eh, kunna föras utan att den skulle riskera att vara ett brott. ...för att få nyanlända att deten procent av barnen mellan fem år inskrivna och svensk medhåll obligatoriskt ska inskriva uppsöka barn där Lotta inte längre på år till regeringen tagits fram mot covid-19 ger ett, ett skydd. Därmed har de olika läkemedelsbolag den senaste tiden visat bra resultat för utvecklade vaccin. Och det är Richard Bergström, regeringens vaccinsamordnare. Och nu får vi liksom flera stycken och använda på lite olika sätt. Blir de godkända så kommer de till Sverige sen får Folkhälsomyndigheten ge råd om, om vart skickar man det här vaccinet och vart skickar man det här vaccinet. Det är en, en, en anpassning så att säga baserat på hur och resultatet ser ut. Ja, nyligen presenterade läkemedelsbolagen Pfizer, Biontech och Moderna resultat för sina kliniska studier av samma typ av vaccin. Bedömdes skyddet 95 procent. Det idag aktuella vaccinet från Astra tillhör en annan kategori som bygger på förkylningsvirus, säger Richard Bergström. Nu har vi, ser vi första avläsningen från en stor studie som visar att även den klassen verkar fungera. Så det här är ju väldigt bra alltså. Runt 23 000 personer har deltagit i AstraZenecas kliniska studier. När vaccinet gavs som en hel dos följt av en hel dos var skyddet 62 procent, men en mindre del av kunderna fick först en halv dos, följt av en hel dos efter en månad och nådde då ett 90-procentigt skydd. Corvax genomsnittlig effekt på 70 Enligt röntgen nationen behöver ytterligare studier. Vacciner ska sedan godkännas av det europeiska läket och det är Bergström av januari. Sen kan vi då börja vaccinera från januari. Jag har sagt till regionen att man måste vara efter eh, julhelgen egentligen, nyårshelgen, i den händelse att det kommer vaccin redan då. Vaccinsamordnare Rickard Bergström, reporter Petra Haupt. Det blir Riksenheten mot internationell brottslighet som ska pröva om förundersökningen om brott i samband med Estonia-katastrofen Det beskedet fick idag Evande Ansson som begärt att ingen ska återge uppgifterna om tidigare kända skador i Skrovnia som visas i dokumentärfilm. Riksenheten mot internationell brottslighet pröva undersökning om brott med Estonia-katastrofen som lades ner för 22 år ska ås. Etiopiska styrkor uppges nu ha Tigrays huvudställe med en halv miljon invånare och en slutstrid väntas vilken dag som helst. Samtidigt har premiärminister Abiy Ahmed avvisat alla former av medlingsförsök. Allt tyder nu på att en slutoffensiv mot Tigrays huvudstad Mekele är nära förestående. Enligt flera källor befinner sig de etiopiska federala styrkorna cirka fem mil från halvmiljonersstan som sägs vara helt omringad. Endast gick etiopiska militären ur datum. Alla väpnade till tigurkor fredligt och civilbefolkningen ska förbereda sig för artilleribeskjutning om så inte sker. De som vägrar att ge sig kommer inte att visas någon nåd som det uttrycktes. Människorättsorganisationen Human Rights Watch och FN har kritiserat detta och menar att man inte kan göra en hel stad och dess befolkning till ett militärt mål. Det är kollektiv bestraffning mot civila. Kriget som inleddes den 4 november, runt 40 000 civila flytt västerut till Sudan och att minst 100 000 blivit internflyktingar i Tigray. Samtidigt verkar alla försök till medling vara fruktlösa. Afrikanska unionens tre sändebud, de tidigare presidenterna för Mosambik, Liberia och Sydafrika väntas till Addis Abeba de kommande dagarna. Men de har fått beskedet att premiärminister Abiy Ahmed inte tillåtas resa till Tigray. Förklaringen enligt den etiopiska regeringen är att ledningen i Tigray är kriminella och att inga förhandlingar med dem är Richard Myrenberg, Kigali. Länsstyrelserna i Sverige eh, inför nu samma publiktak som regeringen gått ut med sammankomster på åtta personer. Restauranger och kaféer undantas från åtta personers gränsen eftersom de styrs av ett annat regelverk. Men det gäller inte om restaurangerna ordnar en konsert eller annat som räknas som en offentlig tillställning. Begravningar är undantagna. Där får 20 personer samlas om det går att hålla avstånd. Storuman är en av de kommuner som hade flest antal smittade på ett och samma boende i förra veckan. Det visar en kartläggning som Ekot gjort. Nu kräver Vårdförbundet att Storumans kommun aktiverar ett krislägesavtal mellan förbundet och Sveriges kommuner och regioner, SKR, på grund av den rådande situationen. Jenny Olsson är ordförande för Vårdförbundet i Västerbotten. Vi vet att våra medlemmar verkligen försöker vända och vrida på sig och göra allt men det tar ju stopp någon gång också. Vi kan inte se några andra nyheter än just krislägesavtalet. För det är kris nu i Storuman. I våras hade Storumans kommun knappt någon smitta alls men nu under äldreboendet Tranan drabbats hårt. Totalt har 30 av 44 boende insjuknat i covid-19 varav 6 avlidit. Enligt Vårdförbundet har samtidigt 25 ställda på bekräftat smitta. Enligt en kartläggning som Ekot gjort hade minst 93 kommuner bekräftade covid-19 på ett eller flera av sina äldreboenden förra veckan. Men Storuman sticker ut i antalet fall på ett och samma. Patrik Nilsson ordnad socialchef i Storuman. Att det är jobbigt och olyckligt, det är ju alldeles för svaga uttryck. Det här är ju, vi vet ju alla vad konsekvenserna av den här sjukdomen är för de ja, det är, en jättetuff situation för, för många som påverkas av det här. Ett krislägesavtal skulle innebära att arbetstiden kan utökas till 48 timmar i veckan och att de anställda får högre ersättning. Något som Vårdförbundet anser behövs då de fått rapporter om att anställda på grund av personalbrist bland annat behövt arbeta i väntan på provsvar. Men det här är uppgifter som tillbakavisas av kommunens socialchef Patrik Nilsson som inte heller anser att det är aktuellt med ett krislägesavtal vi har ju inte uttömt de möjligheter till resurser vi har internt och vi har ju heller inte så här långt beordrat övertid i någon större utsträckning utan de har ju jobbat extra beredskapspass och annat men vi har ju inte tagit ut ett maximalt arbetstidsuttag utifrån befintliga kollektivavtal. Patrik Nilsson, tillförordnad socialchef i Storuman. Reporter Statliga gruvbolaget LKAB satsar 400 miljarder kronor på att bli helt fossilfritt. En satsning som kommer att ta 20 år. Miljö Levin ser positivt på LKAB LKABs vägval kan få stor betydelse i att minska utsläpp från stålframställning i och revolutionera den cirkulära ekonomin. Statliga LKAB är fjärde största utsläppare av koldioxid i Sverige. Men nu ska bolaget göra ett teknikskifte och börja använda vätgas istället för kol och olja vid förädling av malmen och börja producera svamp. En produkt som kan sänka stålbranschens jättelika utsläpp av koldioxid ja, företagets VD. Och nå så att säga full transformation 2045. Den gigantiska investering som behövs för omställningen, uppåt 400 miljarder kronor, kan bli den största i svensk industri någonsin. Och LKAB ska själv den, säger Göran Persson, bolagets ordförande. Det vi gör har en sån kvalitet och en sån efterfrågan att vi kommer att klara att finansiera den här utbyggnaden med egna resurser. 2 till 3 000 arbetstillfällen kommer att skapas i Malmfälten när gruvor och förädlingsverk ska effektiviseras och byggas om för att bli koldioxidfria. Tillgång till stora mängder grön el är en förutsättning för projektet, men Jan Moström, LKABs VD, vill inte få bli utan att lönsamheten hotas. Ja, vi har, jag vill inte ha gjort eh, de antaganden i, i den här kalkylen som vi återkommer till. Jan Moström, LKABs vd och reporter var Per Vallgårda. I småländska Tranås så vill kommunen att toapappret ska kastas i soporna istället för att spolas ner. I ett planerat pilotprojekt ska invånare få testa att sortera sitt använda toapapper som brännbart avfall för miljöns skull. Och det här har väckt en hel del reaktioner bland Tranåsborna. Jag tänkte först, det är väl inte första april är det ju inte, så att, vad, hur kommer de på detta? Jag så... Ja, jag tyckte jag hörde Göran Persson. <laughs> ja, han sitter för olika uppdrag och så, den här gamla sossegubben. Med feta arvoden och så. Eh, ja, det är ju så. <clears throat> sitter olika styrelseuppdrag. Men det är klart, bland sexåringarna på grundskolorna i Järvaområdet i Stockholm pratar svenska för om eh, SVT kan rapportera om. Det är ganska självklart faktiskt. Ehm, det är alltså invandrarbarn det handlar om. Och hur många svenska barn finns det bland grundskolorna i Järva? Eh, det finns svenska barn, men jag tror att de här invandrarbarnen dominerar kraftigt. Eh, jag minns att jag cyklade förbi en gång där från Sleipnergatan, Vallsta, Märsta, eh, Husby. Husby skola och så. Eh, någon badplats och gång och cykelbana, stort öppet fält strax utanför Husby Husbyskolan så var det en helt eh, uppbränd eh, bil. För många år sedan och en skylt. Minsann, och där stod det eh, bil till salu. Det var alltså bil till salu. <laughs> och ja, det var ingenting kvar av bilen, det var helt uppbränd. Det var ett bilvrak. Det jag tyckte kunde vara jättekul, men jag tror inte att den här bilägaren var lika glad när bilen blev stulen och bränd av kulturberik. Ja, jag minns också Finland då, gamla Quebec. Finland hyggstyck. Tyckte hörde Göran styrdes på han tidigare statsminister Göran Persson. Göran Persson var Sveriges stats. Inte trippar omkring i högklackat Klockan är sju, Sverigekralens tillstånd. Ansvarig Andersson 23 eh, november 2020. Uh, eh, lite pepparkakor och så, så är det faktiskt där. Curly 5 Hjälton alltså, 17. Hon är känd för sin Mörkvart var vintern här, det försvann fort. Uh, I långspråk till barn och pulka med det. Helt slut och gräsmattorna är... Nah tvn inget ljud men jag kan följa delvis i Jag pillar mig vidare. Många kanaler här är faktiskt så. Men ofta nio. Alltså lite svårare att fjärrkontrollen. Um, Carolina står det här på Twitter, Följer mig. Som Dala-Gunnar på Twitter, följ mig där och Skype. Om ni har Skype så heter jag också Dala-Gunnar där åtta här. Ja, äng, eh, polis. Vi har tagit ute <laughs> på landsbygden här. Det var katten. Mm Såg jag nog in faktiskt. De tar duga. Ute på land i England minsann. Och sen länge allt svart. Och en stor del av dygnet ett mörker här. Gammal tant här på åttan som har många katter. Uh, eh, minsann. Jaha. Man kan nämligen bara trycka 1 till 9 så får man pilarna. Försök att att trycka faktiskt, men det var väldigt svårt där. Så att eh, jag kan tyvärr bara hålla mig mellan kanal 1 och 9 på min tv utan ljud. kan upprepa nyheter nyhetermedia.chatango.com, tablån direktradion dagens eh, tider.chatango.com. Eh, eh, senaste nytt.chatango.com, Sverigekanalen.com, dalakanalen.webnode.se, dalakanalen.webnode.se. I menyn till höger kan ni välja arkivet och även direktradio. Vi ska lyssna på direktradion när inbäddade spelare. Låt ladda och när det blinkar har du kontakt med själva surm. Detta visar och en serie från Australien där min mamma och syster och ett antal bröder också finns. Men det är dålig kontakt, men det är faktiskt så. Eh, min familj ju finns i Australien. Jag glömde kanske Andersson.och och Granlund.blogg. De har tillsammans Kivet och lite annat. Blogspot.com Bloggar. Finns på blogg idag. Men eh, på webb, de hånglar där. Döden kom upp från mig, mitt liv. Växa upp i Italien utan fick besök. Eh, det var en på tv så sa hon. Du duschar nu va? Det var någon gammal tapp bort över snart. Hon gammal hon är på Ärjöj. Vinbet lät fram. Börje och Å, radio måndagar. I Bangami, Radio Hanles, Manuelre. Det är från Storsen. Det finns mycket. Min mamma, sen flyttade Gitta Andersson. Men hon heter bemärkten vara och australisk medborgare. Och så eventuellt Lisa Noeri, Morgan Sound. Det är dåligt med tid. De tar upp... Tjat om. Eftersom vi inte har ingenting med det att göra. Nej. Men Långspel runt gick bra i alla fall. Man ser ju inte många människor inte på oss då. Ska vi se. Jag försöker följa också på icke följer nu. Vad är ja. Verkligen, det vill jag se. Det eh, är annat eh, på kanal 5 på huvudet. Det var inte... Jag ska försöka rycka lite grann förbi nian. Det verkar inte gå, nej. Det verkar vara... Ja, just det. Kallt. Då får man även köra för att komma högre upp. Här är tvn. Du, för... Men jag för mig alltså, faktiskt. Nu ska jag se. Nu ser jag 30 mörk. Hedemora när-tv. Men här lyckas jag trycka koden och SVT. En uh, Ytterligare en kanal i svarta. Kan... kanske. Ja, ring. Och tv. Jag såg en gång på elkör. Den eh, kanske här upp några stycken och tagit sin bil körd på gum. Eh, kalla tider, kallt, eh, mörkt. Allt är svart. Jontons skärm exempelvis liksom, och spara energi. Uh, kanalen här. Uh, faktiskt om natur. Ja. Linda verkar dotter, han med soptunnan förut. I Pölse. En söt flicka det. Linda Laosson. de är inte ute i studion. Nej. Men vad de säger är veta. Om man tv med orkan. Det får ju vara. Uh, ja. Tv och en kanal till som har bytt frekvens där så att det gick gött att eh, få fram uh, eh. faktiskt där. om man inte gör en uh, kanalsökning faktiskt där. Då ska vi se om man kanske kan mixa det. Mm, där. var eh. barnkanalen där att utan att uh, våra när-tv Det vill synas på den finns icke med svart i rutan där. Jag tror det är två kanaler som är svarta. Nej. Har vi bytt eh, frekvens? Det var Hedemora. Tolvan var det. Ja. Den och... Eh, det är väl helt enkelt bara när-tv som inte syns i kanalutbudet längre. Plus eventuellt yttervart i själva rutan. att de här våra opinionspolitiska fienderna kan eh, delta i samma grej och gräva ner vapen om den bara är för tre minuter och eh, bjuda på sig själva och skoja lite. Hur mycket var det där er idé då? Om vi bortser från själva skämtet att ni ville vara... Hade ni någon mm. vision med det här inslaget också? Hur lät det när ni hade era spånmöten? Ja, alltså det, det går ju... Svenska nyheter görs ju veckovis och jag är ju exekutiv producent vanligen och blev nu inkallad hand om veckans final. Eh, så jag jobbade med det här hela veckan, eh, ganska mycket. Idén kläcktes väl på måndagen, eller kanske natten till måndagen. Eh, och det var ganska, jag fick en vision ganska tydligt. Det var inte jag som spånade, men för mig var det en väldigt tydlig idé med att helt enkelt göra en... Det, det föddes ju ur att redaktionen hade vågen som avslutet skulle handla om politisk polarisering och åsiktskluster och den nya politiska kartan och var skiljelinjerna går. Lite grann i eh, relation till USA-valet och polariseringen där. Så ämnet var ju liksom satt och då var frågan hur gör vi en pang säsongsfinal på detta? Mm. Eh, det var uppgiften. Okay. Och eh, då... Eh, ja, coronaläget gav att en sån här domkonsert var ganska eh, liksom en lämplig form eftersom vi inte kan släppa in en massa folk i studion. Och eh, organiskt på något sätt föddes idén om att eh, göra en typ en We Are The World och faktiskt se om man kunde försöka nå, i och med att eh, liksom, eh, Zoom-formen tillät att folk skulle kunna vara med hemifrån så tänkte okay. jag att ah, då är det nog möjligt att kanske få med ganska många. Och absolut fanns en genuin vision om mm. att det var det det handlade om. Och ni kastade ju ut eh, era armar åt olika håll här. Häng kvar Mikael ja. Lindgren, du är producent för inslaget och ni fick ju ja från en hel del uppenbarligen och så nej från vissa. Vi ska koppla in ja. två som tackade ja och sen lite senare en som tackade nej också. Ja, eh, två som tackade ja. Två riksdagsledamöter, Hanif Bali som är moderat, Annika Strandhäll, socialdemokrat. Välkomna. Tack så mycket. Tackar. Ja, det var inte direkt We are the world, jag avskyr dig, har blott förakt för allt du tror på, går ju refrängen. Hanif Bali, hur var det att sjunga det där tillsammans med Annika Strandhäll? Nej, men jag tyckte det var, det var väldigt roligt. Eh, det var, eh, jag, var ju, jag var ju väldigt rädd för att, eh, så att säga, den andra sidan inte skulle ställa upp och då blir det ju inte lika kul, tänkte jag. Då, då kanske folk tar det på allvar. Ehm, så, så jag kommer ihåg när jag fick texten skickad till mig av Mikael så dubbelkollade jag och så här, men vilka är det som är på? Vilka är det som tackat ja? Och så fick jag en lista och kände mig trygg med det och sen sjöng jag in det. Mm. Och Annika Strandhäll, du, du var en av dem som fick Hanif Bali att känna sig trygg där. Eh, tvekade ja. du någonsin över att ställa upp? Eller? <laughs> Ja, men så skönt att få Hanif att känna sig trygg. Den, den tar jag med mig. Nej, alltså, jag, jag, tror att det är otroligt viktigt att också orka med och självdistans och ha roligt. Eh, och inte minst så är det ju så att folk behöver också kunna skratta i de här tiderna. Eh, och samtidigt så är det ju så att eh, just kanske diskussionen kring tonen i debatt titeln öppnar ju faktiskt den här sången också upp för lite grann. Däremot så kan jag tänka mig att Micke svettades en del över tekniken och, och och sätta den i händerna på oss och satt hemma framför våra sminkbord och allt vad det var för att, att sjunga in det här. Mm, men det, eh. det hördes vad ni sjöng i alla fall. Men <laughs> ja. det finns ju en del som, som har sagt att, att när man sjunger sånt här så legitimerar man också obehagliga åsikter. Hur, vad tänker du om, om den kritiken? jag tänker så här att eh, för det första så, så precis som Micke eh, så har eh, det här mottagits, som jag upplevt det, av väldigt mycket varma och positiva reaktioner från båda håll. Eh, och den avvägningen på något sätt kring vilka som, som deltar och eh, vilka som man legitimerar ett deltagande för, eh, den får ju på något sätt Micke och, och Svenska nyheter står för i det här fallet. Mm. Vad, säger du, Hanif? Den... Ja, förlåt. Vad säger du Hanif ja. Bali? Jag tänker på mm, en av mina favoritförfattare, Amos Oz. Som, han skrev en bok som heter Hur man botar en fanatiker. Och, och i det så pratar han om att liksom, fanatism det är ju att ha 100% rätt hela tiden. Att man, de tror det. Och de har ingen humor. Eh, att de är oftast, de är sarkastiska men de har liksom en oförmåga att skratta åt sig själva. Och jag tror, ja, men som han, jag tror verkligen att om du klarar av att se dig själv som andra kan se dig så är det liksom ett botemedel mot fanatism. Och det hjälper väl också eh, att de som lyssnar på oss i debatten och kanske bara tar det när vi ger rum, kanske hjälper liksom det är inte så onläge som det är uppifrån. Ni båda valde i alla fall att hänga på den här idén. Vi ska ha med en som eh, varit med på det, men som kunde varit med om han hade velat. Vi har med oss Ivar Arpi också. Hallå, välkommen. Vi ska se om vi kan koppla det. Det vore jättebra för att få lite eh, på samtalet också. Ivar Arpi, vi testar en gång till. Ah, okej, okay, men vi håller på att koppla upp Ivar Arpi. Han... Eh, välkommen in i optionen. Jag vet inte hur mycket du har hunnit med innan då. Inget. Ingenting alls, men du har i alla fall sett sången och du var ju delta men du, tar med, vad, du har inte ångrat dig i efterhand? Nej, inte alls. Utan jag tycker det är föredömligt Svenska nyheter att göra en sån här grej. Och Micke Lindgren, när jag pratar med honom, det är väldigt tydligt för mig i alla fall att jag en bit sätt och meningsskiljaktigheter, så ingen skugga över honom. Det är ju lite liksom, kant för en hel del av de som är med i det. Inte ens heja eller hälsa liksom, på några av de andra om de träffades på gatan. Om du tar liksom en person som Peter som liksom gör Greta Thunberg till eh, chefredaktör för en dag. Då gör han om på sin egen eh, bekostnad kan man tänka. Hanif Bali till eh, eh chefredaktör för en dag knappast för att presentera då liksom Chang Frick och Hanif Bali. Utan en person som inte är med i sändningen ja, just idag. Annika Strandhäll då till och med då, den att hhon vill trivs bäst med vänster, bli som, eh, som kan prata värdegrund. Jag pratade faktiskt med Chang Frick som är med i, i klippet innan jag var med här och han sa att han jättegärna bjuder in Annika Strandell för en intervju där de kan köra runt i hans bil och, och prata just om genus, ras och värdegrund. Så det, det är ett exempel då på det. Jag hoppas att Annika Strandell nu då kanske ställer upp på en sån intervju för att visa just att den här, man, den här självdistansen som... Får jag bara bryta in? När han... har det. Om vi pratar om själva satiren då som han gjorde med det här videoklippet och sången så att säga. Inte är det inte just det det handlar om att ensamt, trots de här stora motsättningarna beskriver där, det är just det som är poängen? Jo, precis. Men det, det, jag tänker då är att när man ställer upp här... Ja, först här är ett kul att ha självdistans. Men jag ställde in det var då att jag tror inte att det är en genuin självdistans helt enkelt. Rätt att visa att man låtsas att man har självdistans. Men grejen är att när man skoj, trivs bäst i slutna kluster flera av dem som är med här är verkligen bäst i slutna. Och de är inte beredda att omvärdera personlig ick Panshi. Eh, Okej, vi låter Annika Strandhäll eftersom vi pratar om att Annika Strandhäll den där satiren. Då. Vad, vad, säger du om det? Fattade du den där kritiken som Ivar Arpi kommer med? Ja, men det du fick intervjua igen. Vill du bli eh, intervjuad? Det här eh, satt och det är med den grunden som jag tog eh, i det här och det är viktigt att ha självdistans. Jag är en av dem som livaktigt går in i debatten eh, och går off och debatterar med politiker och frågor eller överhuvudtaget om saker i den politiska debatten som jag tycker om. Det är jättebra att diskutera så långt man kan gå. Däremot att både lögner sprids, människor går in för att tysta andra. Eh, och jag tror, att, jag tror att man får skilja på saker. Att, jag menar, ta, ta Jean Frick här. Jag har inga problem med eh, den här sången. Men om man i andra eh, änden av det på Twitter kan sprida rena falsarier som påverkar inte bara mina barn och sen säger att jag har problem med självdistans om inte jag sätter mig i en bil och helt annat. Det kvar. Ja, men poängteringen i satiren försöker att belysa någonstans att det är en, en och hög hav som fritt kan det Och att det måste också kunna där och, och handlar det inte om tystnad. Handlar... Nu har jag båda på vad Hanif Bali som där också. Vad tänker du? diskussion två ja. meningar? Vad säger du? Ja, alltså polariseringen kvarstår. Jag tycker mm. folk borde ta... Alltså det fanns ingen person på den, i den eh, listan var med på den gången. Så inte får sätta mig ner utan kaffe med, men också ha en offentlig debatt med jag vet inte. Jag tror, eh, tror är, eh, att vi ska... Hanif Bali, Hanif Bali är, ju, är ju just alltså, det är skillnad på att han eller Chang och att Annika, Anders Lindberg gör en grej där. De människorna, alltså människor, att Vi tid och, mycket tid och energi ska bidra till en podd. Eller jag själv. Det är, vi kan Precis, men de, eh, blanda oss med inslag sent. Vad, vad ska hända när vi har nu för, för att driva om? Jag vill gärna om det. det börjar med så vi Den börjar lite Halvklockan. klockan. Nyhet medar på mig och säger jävlar just nu en patient med konstaterad covid sjukhus. Av dem vård på intensivvården, det visar Statistikregionen. Lägerårsåldern i en villabrand utanför den 18. Polisen var inlagd och, och lägger därför ner förundersökning. Mycket mindre gäster men inga större problem att förna med hålstopp vid klockan 22. Jag så sattar Marona Sör i Sandviken den med de nya tuffare reglerna för landets restaurang. Vi kanske hade 20 och var, eh, sex matgäster hade vi per kväll. Både fredag och lördag. Så alla bokningar är avbokade. Vad tycker du om den som man har infört? Alltså, det är hårt på blöder, säger jag. Eh, vi går redan på knä och vi har haft det tufft sedan i mars. Men å andra sidan vill man av med det där viruset en gång för alla. Så hoppas det där hjälper i alla fall. Hur såg det ut här när klockan blev 22 och, och det skulle släcka? Få ut allt folk eller var det fortfarande så att folk nästan blev chockade? Faktiskt, det var enkelt för att eh, alla kunder visste om den nya regeln, nya lag liksom. Så de var samarbetsvilliga med oss och eh, det gick jättehyfsat till. <laughs> Marona Sarkrögare i Sandviken, reporter Wenda Hadjo. Mm. Idag inför Perslundaskolan i Ockelbo över årskurs 6 till 8 kommer att ha ett rullande schema med undervisning på plats på Perslunda två veckan. Övriga dagar har eleverna distansundervisning. 4, 5 och 9 går i skolan som vanligt. Och på grund av ah. sjukdom bland lärare på skolan i Hofors så blir det distansundervisning för 7, 8 och 9 resten av den här veckan. En av årets största reor, Black Friday, som inleder julhandeln får allt mer motreaktioner. Idag är det Circular Monday som är raka motpolen till köphets. En av de organisationer som uppmärksammar Circular Monday är Erikshjälpen Second Hand i Gävle där Joakim Lundqvist är butikschef. Jag tror att vi ibland glömmer bort hur mycket konsumtionen påverkar, allt vi köper, hur mycket det påverkar vår värld. Och då är Circular Monday en sån dag som får påminna oss om att att vi kan inte alltid köpa allting nytt och vi kan inte hetsa på alla Black Friday Week-erbjudanden därför att någonstans så blir någon lidande av allt vi köper. Menar ni att eh, vi nu ska sluta handla helt? Nej, jag säger inte att man ska sluta handla helt, men jag tänker att man ska fundera på vad man ska köpa nytt och vad man kan köpa begagnat är då inte det bra att man uppmuntrar att handla nu när så många butiker har det så tufft? Självklart ska man handla saker när butiker har det tufft och jag brukar alltid säga att man ska välja lokalt därför att det är ju här som vi har jobb. Joakim Lundqvist, butikschef på Erikshjälpen i det reporter Minna Pyckele. Vid två tillfällen i Augustvägen och Hänsjövägen i Bollnäs bet en hund två så illa att de var tvungna att avlivas. Åtalas hundägaren Åre Bollnäsbo för att ha haft hunden okad och utan munkorg. Ja. Juniornyheterna och vi börjar med ett nytt TikTok-rekord. 100 miljoner följare. Det är inte vi på Juniornyheterna, som jag trodde. Det är den här. Hello you guys, it is Charlie. So today... Ja, Charlie D'Amelio. Och trots att hon förlorade en miljon följare förra veckan efter att många tyckte att hon var otrevlig och bortskämd i en Youtube-video. Ja, och hon leder ligan överlägset TikTok. Addison Ray har bara 70 miljoner. Men hörni, hur lång tid tror ni att det tar att gå 100 000 steg? 17 timmar. Ja, så länge var Kalle och Oskar från Kristinehamn ute och gick. Vi hade sett på gymnasiet och sen så satt vi och av en bild där som heter som visar Sveriges enormt höga dödstal där jämfört med våra nordiska. Och eh, ja, där sticker verkligen eh, Sverige ut eh, med besked. faktiskt. Fyran håller också sin kontroll som hon pillar på. Med Sam. Sköter den. Vård i dödar. Så att, ja eh, över döda. Det är sett i Norden. Sverige stack ut eh, verkligen unikt. Tyvärr med över 6000 eh, döda. Men eh, det där har vi ingenting med att göra. Så det ska vi kanske inte ta upp något det har ju absolut ingenting med det att göra. Mm. Åh. Några inlopp Twitter som Dalek. På bilen också. En sån här lägga till i er lista som Dalek och Twitter var ju den 2020. Eh, ja. Mobil3.com Musikslinga man där, men pröva eh, får ni höra. Om det hörs någonting mobil 2.3. Radioslinga en dygn ske. och 2.3 tecknat 24 stadsarna kommer också. Det är min inte 24 november. Kan in, äh, icke för då ligger jag... kan man inte veta. En hård laddkabel här och så. Men jag får ju faktiskt laddkablar som är en som är dansat Korta och hårda här. Vaccinet är också på gång. Det kommer sen en laddkabel för tre meter här för att den som jag har är kort och ganska hård. Men som sagt var vi tillbaks som vanligt från HP605. Efter tekniska problem och normalt ska det vara måndag, tisdag, onsdag. Men det kan också bli torsdagar. Men... Normalt sett kör jag måndag, tisdag, onsdag från HP655 D-datorn och torsdag, fredag, lördag, söndag från C-datorn. Packard Bell, dator, Windows 7. Men eh, här har vi Windows 8.1 och eh, Nätverket nås via wifi-signal här på 15 megabits per sekund. Så trådlösa router med dubbla. Studio Sleipner i Långshyttan, eh, Hedemora kommun, sydöstra Dalarna. Klockan är 17.44 kanske, 45. Ja. Mobil 2.radiostream123.com är igång, men eh, endast vissa tider just nu är den igång så att eh, det går att lyssna med. Jag kommer att jobba vidare också med min nya mobil. Den gamla är ju strul och så. Eh, Glapp i laddkabel och problem med batteridriften eh, faktiskt där. Så att den kommer inte att vara med ute. Den kommer kanske i princip också att bli mest vara avstängd det på annat sätt. Eh, så att när vi går in i Vuxen Norrort så har vi på, en, på eh, så sätt en mycket större bas med eh, olika aktörer som vi kan tillgå och på så sätt så kommer det ett scenario där vi får ökat antal sökande att ha en god grund att stå på och en möjlighet att ge alla den undervisning som de söker. Tack, ordförande. Där Patrik Sandström, Miljöpartiet, begärt ordet Ja, till KF Tack så mycket. Ja, eh, ja i, i, förhoppningsvis så kommer det en anslutning till Vux Norrort leda till att eh, det blir fler verksamheter. Men vi vet ju inte. Vi har inte fått någon redovisning av. Det finns alltså 35 anordnare. Exakt vilka kurser de har, hur är de fördelade runt om i länet, eh, hur snabbt blir de fulla, eh, blir de av överhuvudtaget? Alltså, vi vet ju ingenting om det. Så, för det står ingenting om det i den här utredningen som vi har fått läsa. Och det är ju sånt som man bör titta närmare på tycker jag innan man går till beslut. Inte, inte sen ser hur det blir, så att säga, hur det fungerar i praktiken efteråt. Så, så vi tycker fortfarande att man ska ha vissa kurser här på Lidingö, inte alla. Vissa ska man ha på Lidingö, speciellt de som har med yrkesutbildning, eh, nyanlända, språkkurser Eh, men också sånt som, som eh, som, som, där finns en attraktivitet här på Lidingö. Sen kan det kompletteras med andra kurser i det här anordningssystemet. Jag tycker inte det är fel, men jag tycker det är fel att lägga ner och höja trösklarna här på Lidingö till typ. utbildning. Tack för det. Då är det Birgitta Schell, Lidingöpartiet. Varsågod. Ja, jag vill yrka bifall för Lidingöpartiets räkning. Vi tycker att <laughs> ökad valfrihet och större flexibilitet är väldigt, väldigt bra. Så bifall till förslaget och till kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack för det. Daniel Larsson, Socialdemokraterna. Varsågod. Block. <clears throat> Ja, jag vill bara kort eh, Uh, eh, var tydlig uh. att eh. vi tycker att det här är ett bra system att ingå i ett större sammanhang, att utbudet ökar och så vidare. Men det finns också en del frågetecken och i kontakt med uh, våra partivänner i de kommunerna där, där man redan ingår i det här så, så är det ju inte helt smärtfritt. Det är till exempel så att anordnare kan neka att starta en kurs om det är färre sökande än 12 Eh, det har förekommit vitesfrågor eller, där man inte eh, där man inte är nöjd, där ska man hantera och säga upp avtal med anordnare. Eh, det är en, en ganska stor spridning på utbildningsanordnare runt om och det kan ju i vissa fall vara bra och i vissa fall ställa till det beroende på Eh, om man tycker att praktiskt att ha nära praktik och arbete just där eller om man inte har då hänvisas till, till långa resor. Och just det här med att hinna med och hämta och lämna barn. Eh, om man är ensamstående förälder till exempel och ska lämna först av alla och sist av, och hämtas sist av alla. Eh, och vad som framkom är ju till exempel att det går ju att matcha betydligt bättre mot eh, arbetsgivare eh, som, som är nära och lokalt om, om vuxenutbildningen och praktiken är, ligger nära. Eh, och det är också så att vi har, vi har ju även behov inom, inom staden med vår egen kompetensförsörjning och då skulle det vara fördelaktigt att även kunna erbjuda kurser, eh, bidra med som egen, eh, som egen eh, aktör så att säga i samverkan Eh, och då i samverkan med de andra säkerställa att, att utbudet är matchat efter det behovet som finns på arbetsmarknaden och utifrån intresset från, från de studerande. Eh, men som sagt, jag yrkar bifall till mitt tidigare förslag. Tack för ordet. Tack för det. Då är Jonas Lundgren, Vänsterpartiet. Varsågod. Jag är på Skype. Tack ordförande. Ja, alltså jag tänker att eh, jag vill uppehålla mig lite grann vid eh, det här med SFI. Eh, visste ni att eh, hos privata utförare så är kravet på behörighet hos SFI-lärare 40 av den totala personalstyrkan? Det är betydligt lägre än vad vi har på SFI på Lidingö idag. Det är också så att eh, det ofta är slöseri att lägga ner fungerande utbildningar. Därför att vad vi har här det är alltså en besparing på 7 miljoner. Och naturligtvis då att vi tömmer lokaler till förmån för en privat aktör. Eh, men eh, är det valfrihet? Att spara 7 miljoner? Sluta slänger med det här begreppet nu. Berätta vad det här handlar om. Det här handlar ju faktiskt inte om valfrihet. Valfrihet i praktiken, det vore att de här människorna som nu omfattas av de här eh, verksamheterna skulle kunna få en kvalitativ utbildning nära sitt hem. Att ansluta sig till eh, norrort tycker jag inte i grunden är fel, men det här är fel väg att gå. Jag eh, fortsätter att vidhålla mitt avslagsyrkande. Tack! Tack. Nej, då är det Carl-Johan Schiller, eh, KD. Varsågod. Tack. Tack så mycket för ordet. Jag vill yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack så mycket. Tack för det. Rickard Gustadius, Lidingöpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Jag vill eh, yrka bifall till förslaget. Som Birgitta själv nämnde så är eh, valfrihet något som vi tycker är väldigt bra och när man kan kombinera flera så kan man eh, utöka kvaliteten på utbildningen när man har ett större urval. Och ja, oppositionen drar upp att det blir långa resvägar och man ska hämta och skjutsa och det krockar med allt. Men det är väl det som vardagen ser ut för rätt många svenskar att man ska <laughs> åka till och från jobbet och vissa har långa vägar, vissa har kortare vägar och många ska hämta barn på, eh, på dagis, förskola och skolan efteråt och det är skjutsa hit och dit. Och ja, det, det, är så livet ser ut och har man tagit sig ända till Sverige därifrån de nu kommer så kan man nog ta sig från Lidingö till norrort också. Det tror inte jag är några problem. Vi har ganska goda kommunikationer här i eh, Stockholms län. Tack så mycket! Tack för det. Amelie Tarses Ingre, Liberalerna, varsågod. Tack för ordförande. Eh, det är en väldigt intressant debatt här. Jag vill gärna tacka för alla inlägg. Jag skulle bara vilja förtydliga några saker. Dels att det här då faktiskt handlar om vuxna människor eh, som då kommer att studera, fortsätta att studera vuxenutbildningen. Jag menar, många av våra gymnasieelever väljer ju att åka in till till Stockholm och även, även yngre elever. finns Det de som åker och studerar på andra ställen än just på Vårberga. Eh, när det gäller de här, att ha kvar en, en egen regi på Lidingö så eh, de små grupperna blir inte mer hållbara varken pedagogiskt eller ekonomiskt för att vi behåller en liten del men låter övriga, eller att övriga söker sig någon annanstans eh, för att vi behåller en liten del här på Lidingö. Eh, som utredningen ganska tydligt visar så blir kvaliteten likvärdig eller kanske till och med ökar. Eh, och dessutom så kan det ju vara så att om vi går in i det här nu så, så är eh, utövare som börjar ha sin utbildning här på Lidingö eftersom även Lidingö är intressant eftersom det finns folk här som vill läsa på vuxenutbildningen. Fyra kommentarer. Tack så mycket. Hej! Tack för det. det <clears throat> Patrik Sandström, Miljöpartiet. Varsågod. Ja, tack så mycket. Eh, jag vill bara säga att för den som, är, som kanske lyssnar på här någon gång i framtiden, komvux är ju inte bara till för nyanlända. Det är ju till för alla som vill på olika sätt eh, läsa upp sin utbildning eller skaffa sig kunskaper. Så att eh, det gäller ju alla som sagt var och får man åka längre så gäller ju det alla, alla personer. relaxingjazz.com. who need to be persuaded, but as enemies who have to be taken out. As the Epic Times pointed out, Mitchell Langbert of the Nationalist holding professors in top tier liberal arts colleges is overwhelmingly Democratic, with 30 39% of the colleges in his study being Republican free. The study also found that political affiliation skewed heavily Democratic, with more than 78% of academic departments having no politically conservative representation. During the 1960s and 1970s in the United States, students were being educated within the framework of Fabian and Frankfurt School socialism and cultural Marxism, with the heady mix of open sexuality and anything goes societal upheaval. They gravitated to Frankfurt school demagogues such as Makuza, heralded as the father of the New Left and the leading academic in the sexual revolution. He encouraged not only revolutionary militancy of groups like the Black Panthers and the Weather Underground, but also inspired widespread agitation, student unrest and control of campuses. It's not surprising that these new ideas were eagerly internalized among the ranks of newly liberated young men and women at our colleges and universities. This was the precursor of the stifling political correctness that has set the tone for the cultural and political instability we have witnessed over the past decades. The irony is the left's naive vision of a permanent brown shirt anarchist class graduating from the halls of state indoctrination will perpetually attack the very capitalist taxpayers that supported them. The colleges will morph from Marxist hellholes where the only inevitable outcome is the toppling of the left. America is most of the world submitted to the unconstitutional criminal lockdowns directed by the Communist Chinese and the United Nations. And now, because the slaves have proven themselves to be subservient, the worst Australian models of complete lockdowns where you can't even leave your house for months and months are being announced. And in Germany, the police are using giant armored tanks with water cannons to blast men, women, and children that protest the fact that Merkel, the dictator, has put them under her control. That's right. She's been rigging elections for years and years. And the same thing is coming here to the United States. This is world government. In Philadelphia, they've announced four people or more seen together will be arrested. They're announcing that Christmas is canceled. This is what the communist takeover looks like to bankrupt you, to take rid of all your due process, and absolutely transform the world into a prison planet. How long have we warned you about this? but you can fight back. America is the last bastion. Stop submitting. broadcasting worldwide on this Monday, November 23rd. Worldwide transmission. We are 58 days out on the overthrow of our republic and the installation of a foreign Chinese-backed communist agent known as Joe Biden. Once they get him in, they're going to trigger giant false flag bombings, mass shootings, and then they're going to come with mass arrest. They're going to plunge the stock market by 80% and then have the general public beg for martial law to stop it. And they are never going to stop persecutions, roundups, camps. If you think the Republicans led by McCarthy in the House. And if you think that knock kneed Senate up there isn't going to roll over to this, you're gravely mistaken. The gloves are off. Apple runs death camps. That's all you got to know. The liberals that run things own death camps. They run death camps. Everything you've seen in China is now coming for you and your family. And we'll see what you're made of now. Because folks have finally figured out we're not playing games. This isn't a joke. They put Joe Biden in. The Chi-Coms are going to drop the hammer because they think you're soft and they think you're weak. Big article from National File. It's an article on InfoWars. There's a bunch of news articles about it in the Wall Street Journal, the New York Times. Well, you know, Apple is lobbying against a law that doesn't let companies use slave labor and, you know, Trump signed an executive order six months ago about human trafficking and also slave labor. And, you know, we want that repealed, and Joe Biden's going to repeal it so Apple can run slave camps. Three million Muslims, a million Buddhists and Christians combined in camps all over China for simply being religious and not worshiping the Communist Party. So remember that when you see snot-nosed Antifa with their Mao tongue patches. Remember that when you hear about how we're fascist and Trump's bad and all this. No, the people that run Biden are the ones that have the death camps. And that's the number one issue. They back authoritarian regimes. The United Nations Human Rights Panel has got countries like Saudi Arabia and Communist China on it. It's a joke. It'd be like making Hitler the head of the New York Holocaust Museum. So that's how this works. And they build the Apple component factories through their contractors directly on to these facilities. And everyone is quite proud of it. And that's who your liberal academics are. That's who your leftists are. That's who your trendies are. That's who, that's who they are. They're soulless monsters who are useful idiots. The average trending, 99.99% of your trends are just the underminers bring the country. They're going to get nothing once things collapse. In fact, they're the type of people the globalists disdain the most. They'll be the first ones that get put in a forced labor camp, ladies and gentlemen. You see, we are a 246 year old country and <sighs> folks tend to think they're invincible and they tend to think bad things can't happen to them. You know, you see that in a lot of young people. They've never been in a big car wreck. They've uh, never been mugged. They've never been raped. They've, they've never had something bad happen to them. But boy, when it finally does, they, between the eyes. And America is fat, dumb, and stupid and is getting walked to the guillotine right now. We are already putting our feet on the first steps. And we're marching up to that Bill Gates executioner, and he's smiling and licking his dirty lips. So, all of you, in the FBI and the ATF and the local police and the bureaucrats, <coughs> you have let the defense shields of the republic lower. You're cowardice, you're going along with the system, you're being bought out, has lowered our shields and we are now flooding like a sinking ship. And so just remember when you're homeless. Just remember when you have nothing. Just remember when there's no running water and there's no electricity for almost everybody. Just remember, remember that you betrayed God and you betrayed the children and you betrayed the truth and you didn't stand up and you let this happen. We're under martial law and now they're ratcheting the martial law back up. And in 58 days, if they have their way and the neocons and rhinos are able to make sure that Trump doesn't get his proper Supreme Court hearing with the absolute total fraud manifest, you need to understand that they know you've woken up a lot of people. They know they're in trouble. They know globalism's on its heels. And so they're counterstriking. And now that they've got their foot on our neck using the virus, using the fear, they are never going to let off of you again. That's how authoritarianism works. It's guaranteed. It's a guarantee that it's all over, all of it. So all the compliance with the system and all the going along with it is operant conditioning to prepare your mind. 11 years ago, I put out a little documentary called In Game 2.0. It's since been taken off the internet. It was internet only. Didn't put a DVD out. And in that film, we laid out their plan to collapse society and their plan to trigger an economic collapse using a virus. And the reason I knew that was it had just come out in the Operation Lockstep which now about 11 years ago. And then this morning I was watching the David Knight show about 8.30 and he aired uh, his entry nine years ago to the Operation 1776 film festival we had online. And he got fourth place, memory serves, but the film was very important. And it, and it shows the, the, the, the psychological ruling class, who the globalists are, what they have planned for you and your family, really did a great job. It's a six minute video. And so I thought I would air the whole thing. You only heard about a minute of it today and, and, and reminded me of how good it is. And also wanted to give you this quote. I'll talk about when we come back. If the situation was hopeless, their propaganda would be unnecessary. It's because we were turning the tide that they've gone thermonuclear. And I can look into the future and the hell that's coming and know that we'll end up beating them. But you can't wait until you realize that I'm not exaggerating. You can't wait until you finally figure out that this isn't a game. I'm not trying to scare you folks. They're going to try to implement what I just said. Now, will they get it done? I don't know. We're going to go to break. We're going to come back. We've got all this election fraud evidence, that the biggest yet. We've got Trump's path to victory, but it's narrowing because of the neocons and others turning against him and people in his own administration that, that want a future job who are being threatened. It's all coming up. Then I'll say this. <coughs> This special is over a week overdue. I, I, I met with the uh, folks today in the warehouse and they said, listen, you got to end the sale because a bunch of the things are about to sell out and it'll be months till we get more evidence. We want to go back to full price so that we actually can, you know, make some money and fund our operation. You got to stop the special. I haven't had time. I've been working so hard fighting the globalists, traveling around the country. So this is the final day of American crisis emergency lockdown two is here. Support InfoWars in the fight against total economic collapse and Biden's martial law disguises lockdown too. Free shipping, triple Patriot points, up to 60% off on Turbo Force, on DNA Force, on Vitamin Mineral Fusion, on Knockout, on Brain Force, on Super Male Vitality. Now back in stock for being sold out for a year. Alpha Power. Basil Beats back in stock, 50% off. Infowarstore.com. And all of these are really essential vitamins and minerals, amazing top of the line supplements that are just unrivaled out there. Body's Ultimate Turmeric Formula. I got to go over and have an hour long meeting today about what can still be on sale, what can't, but most of it's got to go off sale. And this is the last day because I've, I've, waited way too long. I want to thank you all for your support, but we need funds. Get some t-shirts, get some shortwave radios, get some storable food, get some air filtration, get some water filtration, get some books, some films, Infowarsstore.com. This is of these guys are saying is you're holding the country hostage if you don't have the goods. Now, something a lot of conservatives have been saying on Twitter, something uh, I fielded last week on this show on the phone that was said to me was, hey man, just because we don't have the evidence, why shouldn't we go forward? The Democrats didn't have the evidence on the Mueller probe and they held the country hostage anyway. First and foremost, you don't want to become the thing you hate. But the bigger point to be made is yes, the Democrats didn't have the the evidence. That and the Mueller probe was so if you're in this thing, oh, the Democrat I have like I have to agree with you. Change come up again. Knowing what we know about the last four years in this country has become a surprise. No good here. Well, president right to be skeptical? Yes, I've been. But can the prove stole this? I think it's going to be very okay. But don't take my your calls. 888-789-910. We will open the phones. We've got Emily Campagno coming up. It's a busy day, man. Get your game uh, in style when we come back on America. Hits the bar. You're listening Across America with Jimmy Fallon. Texting enrolls you into reoccurring automated text messages. Message and data rates may apply. Nice work, man. <laughs> Thanks, man. I feel better than I had. And I got to tell you, taking Nugenix makes a expand on my so, question, please. Yeah, if there yeah, are I understand your question. No, no, right? no, no. sit back. So I realized what betrayal I had I had been a part of for the rest of these businesses. I am a natural leader, and I know damn well I should have been saying something, but I sat back because it was easier. And this is what the entire United States is doing because we're scared because the fear tactics are working. But if we sit here and think that it's going to get better, if we think that if we don't do something, that this will all go away, we are sadly mistaken. This is a mob and they will take over. This is a cartel of thought that will not allow us to be, it will not allow us to be successful. They need small business to go away. They need the corporate coffers to, to continue to feed. They have no but to get us out of the way. It's convenient that every four, every six years there's a major issue, whether it's a financial it's a hurricane, and just when the middle class starts starts getting powerful, comes and attacks that, and then they print money, which nobody seems to the, the hidden tax that the government are in cahoots with. They, they're called freaking inflation Nobody pays attention to the theft of our wealth every time they print money. We don't need them to print money. If you're insolvent, you go away. I don't get a handout. My business does not survive unless my grit, my my moxie put it there. I don't need anyone to tell me that I'm an unessential because I feed people. I'm essential to my my wife, my children, to the people that are on my payroll that have children? What happens to them? And nobody's talking about all these kids that are less fortunate, that can't go to school. That's the only that's the only meals they get. They don't have parents that care. They're drug abusers. They're, you think they're going to get better at it? No, this is how they break us down. They break the will. I feel like Nazi Germany in the 30s. We are literally going through a, a complete teardown of our ideology as Americans, and they're going to break us. Next is the food supply. What happens when we can't eat? People are going to give up their freedoms. And when they do, they've got us. And there's nothing we can do but rise up in arms. When we have to rise up in arms, this is going to get ugly. God bless America, but I don't want to see that happen. We've done this before where we've lost brothers, brothers fighting against brothers. This is not a fight against us. This is not a fight against us as people. This is a fight against us and this giant cabal or this this cartel or this mob of thinking that has been infiltrating our school systems from a university level and it's, it's now inside the states there is no way to prevent this unless people wake up. We have to speak out. We have to stand our ground. So they served me with a cease and desist just the other day. And well, and lack, you know, I was, I won't say what I actually said to the people. And I feel bad because it was the health department. But I told them to take their stuff and get off my property. And I also told them, you know, I really genuinely believe that the that the Germans that were helping put the put the Jews on trains didn't think that they were doing anything wrong. But in the end, they're guilty by association. And at the end of it, we know it was wrong. So are we going to sit back and watch innocent people go down? Are we going to repeat history? Is this going to be that shameful mark as humans that we have to go, yeah, yeah, we knew that was happening, but we didn't do anything? I don't know unless people are willing to act. They served me with a cease and desist. I told them to kick rocks. They now tell me, cool, I have three stores in the Pecos Valley. Carlsbad, Artesia, Roswell. You probably heard of it. It's the alien city, right? Right. Um, and it, it, beautiful cities. I love them. Yeah, if you're not from New Mexico, there's not enough trees. The wind blows, but great sunsets. We're desert rats. We love it. It's awesome out here. Good weather. We get all four seasons. But they now are telling me that if, if I open, that every store, that's three, the penalty is $5,000 a day. Time wow. Free. You tell me how I'm supposed to survive that. I love my job and I, I love the fact that there's potential that it could be lucrative, but I'm not that lucrative, especially when they choke the economy out. People aren't even shopping, they're afraid. How am I? So the point is, you either obey or you go away. This is not America. This is tyranny. This is what socialism looks like. This is when it starts. They take it in small doses. We didn't even realize some of the freedoms we've lost in the process. They in, in Espanola County, which is north of Santa Fe, they are doing guns for groceries. Trade in your guns and we will give you groceries. Oh, no. Give, give us a little bit more of your freedoms, and we will make sure you're fed. This is real. America needs to wake up. Don't wait for it to be on your doorstep like it is me. I should have been vocal. I should have said something before now. Now my back's against the, the, the wall, and all I can do is fight. Do not wait to get out there and fight till till it's too late. We must move. We must unite. We must build on this. I promise you, everyone that wants to feel cozy, you're not going to have that cozy forever. Yeah, socialism sounds great, right? You get free healthcare, you get free education, um, you get food, you get shoes, you get a house, you get a car, and you get all that whether you want it or not. Which means you don't get a choice on what that is and what it looks like you will be a cog. Remember, it's for the state, not for the people. Don't get it tripping, people. When these go away, they go away for good. And then that means there must be bloodshed on our own turf. The only way we can solve that is with bloodshed. Are we going to wait till it becomes that? No. Why? No one needs to die Everyone needs to be uh, alive and well and understand that we can stand up for this and we can fight tyranny. That people are scared and they are being brainwashed by the mainstream media and they know no better. They can't help it. Social media is a part of it now and has been. They are they are bleeding us with information that makes us fearful, fear tactics. This is this is this is not okay. I am I plead with everyone out there if you are listening, do not wait till you're in my position, till you're fighting for every last bit of, of, of your world. You're fighting for your, your family. You're fighting to feed the people that work for you. You're fighting to feed. I mean, they're closing down our grocery stores because of this COVID. Oh, we have to drive to Texas to get groceries. Are you serious? They're saying because too many cases and they have to then rotate some people out. They're, now the only place you can go in our town is Walmart. That's re- that, yeah, Walmart, that, which owned by a big, huge corporation. Yeah, the largest business I think in the world, if you really look at it. But well, you know, the- what you're saying, what you're pleading with people is that too many of us have been lulled into a false sense of complacency for the last you know the last four, <laughs> 40 years i guess um, that you would say and a lot of people have fallen asleep at the wheel um, we were supposed to be the watchers on the wall uh, as the marine corps likes to say um, if people out there if you don't hear what thomas wilson is saying Listen to the passion in his voice. He is living this. He goes to bed at night with this. He tosses and turns all night long with this. He wakes up in the morning with this. It is something he cannot escape and get away from. And for those of you, you've heard me say this before history tends to repeat itself if we do not learn from history. There is a poem, and I'm going to give you the, the brief version of it. This poem was put out by a man who is a, a philosopher. He was uh, in theology. His name was Martin Niemöller over in Europe. Martin Niemöller, N I E M O L L E R. And this said, First they came for the Jews, and I did not speak out because I was not a Jew. Then they came for the communist, and I didn't speak out because I wasn't a communist. Then they came for the trade unionist. And I did not speak out because I'm not a trade unionist. Then they came for me, and there was no one left to speak out for me. What say you, Thomas? That's exactly right. I am ashamed of myself for for waiting as long as I did because I've been a rebel all my life. I remember getting my first tattoo on my wrist going, well, looks like I'm blue collar the rest of my life because I'm going to have to wear long sleeves and keep it covered up. I've never been afraid of pushing the envelope. So I'm ashamed that it took me it took me 6 months to not fight. I'm in a band. I write rock and roll. I mean, like what what's more <laughs> rebel than that? What's more against the grain? And yet I didn't see it. I didn't see it because it wasn't me right? I wasn't the restaurant. I wasn't the unessential retailer. I had aligned my business model to a perfect storm and I was living it just fine until they go. Because um, IDEO is one of the uh, Center for the Fourth Industrial Revolution partners this is kind of what I mean, you know, um, Genesis 11, the Tower of Babel, rebuilding this whole, you know, nightmare scenario. Anyway, if you go to we forum slash weforum.org, that is slash center for the center spelled, you know, not the American way, R E center for the fourth industrial revolution, all hyphenated my my dissertation was titled jealousy and confidence and it's from a line of jefferson's and in the 1700s jealousy could mean not just romantic jealousy but just general mistrust right and the line 1798 the kentucky resolutions was from jefferson free government is founded in jealousy and not in confidence for it is jealousy which causes us to bind down governments with constitutions so, in other words, freedom at the bottom of the day comes from having constitutional constraints on government. What's go- uh, the left does not want that; they want an unbridled government. And but Jefferson was saying, look, if you had the confidence in a government to be unbridled, you wouldn't bind it down with a with a constitution in the first place. The fact that we bind them down with constitutions is we do not trust them and you never can trust them. And so they have to be constrained. Their powers have to be constrained and limited and delegated, and all these other things we do in our in our uh, constitution. Absolutely, that's awesome. So I have a couple questions now too. One, Kraken release the Kraken and Sidney Powell. I want to hear your take on, you know, they did a statement yesterday. A lot of people are freaking out, but I actually think it's a chess move. Um, what yeah. are your, so first of all, release the Kraken. What's your take on what that means and what that is? And then Sidney Powell. And then I'd like to move into how are we going to stop this corruption? Well, uh, Sidney Powell. So I've first be clear. I'm not connected to the White House, to Rudy, to Sidney. I'm a concerned citizen. I've got a website called Deep Capture, where is where I post stuff generally. However, I've been investigating here for months and have a lot of things I haven't put on deep capture yet. I'm going to start doing it this week, uh, the data and the graphs and such. But the point is that I uh, I'm a free agent and I'm self-funded and I'm funding all these all this this army of various odd people. Some of it's really going to make a great movie someday. Who have who have broken this the code and put this together, and we are feeding to them who will listen the truth and I've been in I've been feeding to towards the White House, towards Ms. Powell, who's fantastic, and towards the press for about three weeks now. I do have to say that Sydney was the first to really get it and get, I mean, to get the red, the, to, to get the what we're saying you're, is so vast that you need kind of a very open-minded person to get it. Sydney has gotten it. I can say that Rudy, uh, oh, I mean, the mayor, I don't know, uh, I mean, we're not on a first term basis, but the mayor and that side of things now de- definitely does get it. What what was going on, I would say, was more of an, a legal a difference. Radio Bubbla. Maui, and um, uh, if this this cold snap that kind of came through wouldn't cause that big of a increase in cases in the upper Midwest, then um, things are, are really going to go downhill just just because people are spending more time inside and the virus hangs around more when it's colder and uh, humidity's down. So those are. what's couple. your call? What's your call on the CDC's recommendations and Fauci's for Thanksgiving? What do you think people should do? Well, well, I think they should pay attention because I mean, here's what the deal is. The the deal is that, and uh, some of this was you know a week ago, but just to update the. Um, the two vaccines, the two mRNA vaccines, messenger RNAs, they're basically right. um, minus uh, 94 vaccines. Five, well, it's it's not as bad for Moderna. Moderna um, says it just has to be like at minus 20, and um, that's because they both use the liposomes. They both use these kind mm-hmm. of uh, lipid balls of fat that they en- encapsulate the RNA in and um, uh, because of how what the composition is of of um, the liposome, the uh, Moderna doesn't have to have as as severe a cold chain as the uh, the Pfizer uh, product, but but both of them are are giving um, like ninety five percent uh, protection. It's it's kind of the analysis is as I mentioned uh, last week that they've for Pfizer. I think they've they've vaccinated something like forty one thousand people. And then um, they did their first analysis when they had results on um, the first 94 that, that had been positive for the virus. Mm-hmm. And then they looked to see um, uh, those 94 that, that, that were infected, whether they had been given the placebo or had been given the um, the, the, vaccine, and um, and 95 percent of those that were infected had been given the placebo. So that's how they came up with that number. And then um, Pfizer was initially 90 percent. Um, but then they uh, had another hundred that, developed um, were positive, and so when they look at the 194, they they um, the success rate went higher, went up to 95 percent, similar to Moderna's, and um, and then they had a little bit more variety there, and they had um, uh, more elderly in the and the placebo group that had developed uh, the um, the disease, the infection, and so there's a comparison. You know, you know they kind of look and say, well, you know, if, um, if they had these elderly patients that got, that got infected, then a similar number of elderly patients that got the vaccine and they didn't get infected, and so they they extrapolate that and say that it, it works in in elderly patients, and um, and I think it was a uh, 94% uh, um, success something very sad is happening. It's very sad because it was all avoidable. Two and a half years ago when InfoWars got banned off of more than 60 major platforms, I warned everybody that was a precedent for the upcoming presidential election and that they would continue to ratchet down and tighten down the censorship until effectively there was a total internet kill switch in place against conservatives, nationalists, and populists. And now that's happened. And then I told everybody that they would then start moving to arrest individuals that demonstrate and protest using a second COVID 19 lockdown, and that Trump needed to get out front and fully repudiate COVID 19 is basically an overblown hoax. He started to do that in the last few months of the campaign. But we have to understand that that's the pincer attack they're going to use. They're going to use Black Lives Matter and race war to stir up the American people and divide us. And they're going to use economic warfare, shutting down the economy to try to control us. I hope people will listen now to my warnings because I'm on air telling people what's coming next. Big Tech is in league with the globalists and the Chicoms is attempting an information coup against America. And when we take this country back, they must be held accountable as espionage operatives. The games are over. The waiting is over. The fight is now out in the open. World government is here in the latter part of 2020 is attempting to collapse the world economy, set up a global digital currency and AI surveillance system. And InfoWars is on the front lines fighting harder than ever. We are committed to never back down and never give up. And we pledge to you to never back down and never give up in the face of this evil because we know God is watching and God is in charge and God is on our side. InfoWars can only stay in the fight and continue to be the tip of the spear if you financially support us by the same time of the year. End of points and free ship out at Info. are li- have got your and not your eyes. Isn't it Trump? Then defeat them in his path, not letting them steal this election and pulling the will of the voters. And I'm going to do that. Make calls on the video, and they've got to go on. All got to lose their. Are all wearing masks, and they do that on purpose to train you that they are the new royalty horribly arrogant, degenerate governor of New Jersey that says the New World and in this time, as much as I like I could just fire him. So, um, let's go ahead and go to that little piece that we put together of just a few of these hypocrites flaunting it in your face. Mayor Jim McKinney is apologizing after a photo surfaced on social media showing dining indoor in this weekend. This photo showing it at a table made the rounds on social media. Some criticized the mayor for dining indoors while Philadelphia restaurants are still prohibited from allowing customers inside. Democratic leaders for not following correction. Sound stood and drove. The talk is getting talking about it. He certainly apologized, but a photo that's me. I, I'm, I take me very seriously. Pelosi today, getting a blow mask. So I take for falling for a setup. The woman's going bankrupt. She's now lost her salon last time I heard. And would have us under logically to do some fair money to mask steps. It's like with hundreds of staff, oh, don't even wear masks. Bitch, always up. Don Jr. meaning, oh, I've got a cold. You get a lot of news attention with it. Not 9% of cover. They'll depend to Australia, zero, zero, zero, zero. Last time I took desk actual cut. People not believe they're being lied to at this magnitude. Let me show you just what's there. You people aren't fighting. You can't control or set up. You're not essential. The term. Court Judge Slam says it's illegal. Control and death. It's hostily empty, not doing the ethics and non They're the hospital. And here's the big key. It's come when months, they seven months ago. He's having a takes because does it take give you mouth you can't go see them. You might have it. So you can't. Death of lodge psychologists running. They, they wrote on it and they're doing it. But it is just they're collecting technocrats on top, at the top of it. I tell you. The Supreme Court's COVID controlment. Democrats town hall public considered it out indoor and out before Thanksgiving. Studio. Everybody else closed. Before into some curfew order. Official pleading as coronavirus codes trying to sell you a report you, you to get grid simple your flu shot, shot, which is for you. I had the owner of the largest chain of pediatric facilities tell me 10 years ago that they were giving blacks in East Austin web cancer virus filled polio. And he was like, excuse me? He goes, wait a minute. This is 1960s live. They were like, shut up. He don't say his name." I already know that. It was an AP. Most of the polio's from Bill Gates' vaccine. They still do. And giving them the same stuff in Africa in the AP photo. Apple runs slave and is fighting legislation to stop them in the U.S. But Tim Cook is like, uh, I'm, I guess I'm wearing a black sweater today. Woo! I mean, we're lording half of this. It's all coming up. It's all coming up next hour. Toll free number to join us. 877-789-2539. First time callers in the first round. 877-789-2539. 877 789 2539 separately. This is the last day. I've not come up with new specials. I have to end it because almost all this stuff is about to sell out. Whether it's DNA Force Plus, whether it's Bodies, whether it's BioTrue Selenium, whether it's Ultra 12, whether it's Super Multitality, whether it's X2, they're all very close. What is in new is um, Alpha Power, after a year being sold out, we finally got that. It's amazing. Vaso Beach is back in, but the main sale has to end today. I'll uh, have a new sale tomorrow, but I, I, I do this now. So take action and support us. Infowarstore.com, Infowarstore.com, play 253-3139 and get your DNA force. Get your vitamin mineral fusion. Boost your immune system. Experience what essential vitamins and nutrients that are from a synthetic source do for you. The globalists hope you don't defend yourself. Fauci hopes every day you die in a ditch. You know, something. Most of the world submitted to the unconstitutional criminal lockdowns directed against Chinese and the United Nations. And now, because the slaves have proven themselves to be subservient, the worst Australians, complete lockdowns, so you can't even leave your house for months and months, are being announced. And in Germany, the police are using giant armored tanks with water cannons to blast men, women, and children that protest the fact that Merkel, the dictator, has put them under her control. That's right, she's been rigging elections for years years. The same thing is coming here to the United States. This is world government. In Philadelphia, they've announced four people or more seen together will be arrested. They're announcing that Christmas is canceled. This is what the communist takeover looks like to bankrupt you, to take rid of all your due process, and absolutely transform the world into a prison planet. How long have warned you about this? But you can fight back. America is the last. Stop submitting. Two InfoWars best-selling products are after being sold out for months. BioTrue Selenium from the mustard seed, essential in all electrochemical activity in the cells in the body, activity and on top of E's Ultimate Turmeric Formula with 95% humanoid. Leading competitors have 3 to 5%. The things that turmeric does, I don't have to tell you, this is the highest quality, the strongest you're going to find. So both these are amazing products, and they fund the Infowar, which is a 360 win. On top of it, despite the fact they're in demand, they've been sold out for months, they're both 50% off, triple Patriot points, and free shipping at InfoWarsStore.com. That's bio, millennium from the mustard seed. It's amazing. And off of it, we also Body's Ultimate Turmeric Formula at InfoStore.com. The sale will not long. I want to thank you all for your support. We really need to try them. People absolutely love them because they really, really work. InfoStore.com. If you are receiving this transmission, you are the resistance. Well, one of the big old Qantas CEO talked to all the other big CEOs, and you're going to be taking all the inoculations Bill Gates wants. Bill Gates is to be the head of the G7. Uh, Prime Minister of England said that he will basically put Bill Gates in charge of the G7 for the next year to implement the Great Reset and uh, Build Back Better. And that means five vaccines to begin with that are mRNA that change your DNA not a vaccine, a deadly cancer infusion, GMO takeover of your body. I mean, it's like the 1980s thing. You dig it up, it grabs you, it rewrites you. I mean, this is this is this is just the giant leap towards total takeover. Just the fondling of your that's going to be the incubator. God, what happened? You're going to the captive. God help us. This COVID vaccination will be mandatory for travel directly from this monster. And when there is a vaccine, are you going to require all of your passengers to vaccinated before they get on a plane? Yeah, we are looking at changing our terms and conditions to say for international travellers uh, that we will ask people to have a vaccination before they can get on the aircraft. Uh, what do you need that domestically? Uh, we'll have to see what happens with COVID-19. But international visitors coming out and people leaving the country, we think that's a necessity. And then it'll be every other vaccine. Oh, here, show them this little group of headlines. Oh, the big corporations care so much. Apple says they want everybody to be forced inoculated. That's why Apple runs death camps. Congress to weaken bill banning use of Chinese slaves to make iPhones. Oh, but that's all right. They're liberal. Uh, Singapore halts dosing of two different flu shots after 59 deaths in South Korea, but say it'll continue to be forced inoculation. Bill Gates says world won't return to normal until everybody takes their vaccine. He says his vaccine. Oh, and by the way, I had him on a business channel bragging how uh, this is the best investment ever is in vaccines. now his return is so big. And oh, there's all these deaths from the trials as well. But don't worry, Qantas CEO really is going to take great care of us. Uh, I'm going to come back and then I'll take calls in that segment and then I will hit Trump's path to victory. Man, he's really been a bulwark against forced inoculations. He said he would try to block any companies trying to make you have a vaccine to travel he said, if you want it, go ahead and take it. He recommends children not take it. He says, you know, children don't get sick from COVID. They, they don't. Even if you believe the whole COVID thing, they've turned the test up so high though that any viral infection you've had in years or bacterial will show it. But again, that's what all the scientists say too. The majority of scientists